أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا ما كان على النبي حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين ما كان محمد ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول رسول الله وخاتم النبي وكان الله بكل شيء عليم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى وكان بالمؤمنين رحيما هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا يا أيها النبي إنا أرسلناك لك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وبشر المؤمنين المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسرادا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أباهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو من حكيم وكذا نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله صراط الله الأرض ألا إلى الله تصير الأمور الله أكبر أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما من فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجد فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الأرض الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك الله أكبر أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنت قضى ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم الفاتحة إله الكون المدد ويا مفيض النور على الأكوان المدد يا رسول الله يا رسول الله يا جميل الصفات يا منتهى الغايات يا سراج العوالم يا طه الزين يا كحيل العين يا عريض المنكبين يا جد الحسن والحسين ذكرى أطل بها الزمان يغرد طابت رسالته وطاب المولد فخر الوجود هو الحبيب محمد فلتهنأوا بضيائه ولتسعدوا من جاءنا بالبينات وبالهدى والناس لولا نوره لم يقتدوا قرن الإله اسم الحبيب فخامة إذ قال في الخمس المؤذن أه لا يقبل الله الصلاة بدونها إياك ربي نستعين ونعبد أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده محمد صلوا على رسول الله أدى الأمانة مخلصا متفانيا والله مقصده والنعم المقصد عمر العظيم قبيل دينك فاتك ذو قسوة في البطش لا يتردد فإذا به لما اهتدى بمحمد يحنو على يتم الصغار وينجد ويعس بالليل المدينة باحثا عن بائس أو فقير لا يرقد لما رأى تلك العجوز وحولها أطفالها وعلى الحجارة توقد أمير المؤمنين حمل الدقيق على ظهره لها مسرعا متلطفا لصغارها يتوددوا أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة الكرام خريج رسول الله أنعم بمن رباه ذاك المعهد أنعم بمن رباه ذاك المعهد مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ما شاء الله ما شاء الله ها من تذكر جيران بذي سلام ماذا اشتدى عن جرى من مقلة بدم مولاي صلي وسلم دائما أنا أبداً يا لائمي في هواه والهوى قدر لو شفاك الوجد لم تعضن ولم تلومي مولاي محمد سيد الكون عجمي مولاي دائما ما شاء الله ما شاء الله لا حبيبك خير الخلق ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه صلوات الله هي علي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا يا وأغلق يا رب هب لي من لدنه شفاعة كتاب شاهدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا هدانا الله وما توفيقي واعتصامي الا بالله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أفضل صلواتي استعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين واستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Rabbimiz Tebareke ve Teala Mevlid ayımızı mübarek eylesin. Bitene kadar bereketlerle, hayırlerle, salavatlar ile, selamlar ile kainat efendisini sallallahu aleyhi ve sellem memnun ederek, şefaatine nail olarak uğurlamayı nasip eylesin. Amin. Amin. Bura daha güzel oldu değil mi? He? Önüme direkt geliyor da. Orada direkt geliyor önüme. Sizi göremiyorum tabii. Onun için böyle idare ediyoruz. İnşallah burası yapılacak inşallah. Birkaç aylar sonra başlar inşallah. Ondan sonra çok daha geniş olur. Üç kat, dört kat Aşağı doğru, yukarı doğru. Burada yapacağız inşallah. Dualarınızı beklerim. Bu mübarek gecede dua edin. Cuma gecesidir. Rebül evvela hürmetine. Allah geniş mekanlar ihsan etsin. Amin. Külliyemizi iade eylesin. Amin. Yetkililere akıl fikir ihsan eylesin. Amin. Külliyeyi iade etmelerini nasip eylesin. Amin. amin. Allahümme amin. Burada burada da çok geniş mekanlar bize ihsan eylesin. Amin. amin. Ee, şeyi Seyyid İbrahim Hazretleri yollamış. E, Zeki Aseli Münşit Efendi'yi. Ben tabi haberim yoktu benim. Hep bunlar zuhurat. Sizin şeyiniz. Sizin bereketleriniz. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem bereketleri. Sallallahu aleyhi ve sellem. Siz ona maşallah çekiyorsunuz. O da size maşallah çekiyor. Niye? Niye size maşallah çekti? He? Anlamadınız mı bir şey? He? Ne anlamaz adamsız ya? ya Mevla'ya salli ve sellemi Türklerden kimse bilmiyor. Adam şimdi bütün Türkiye'de gidiyor her yerde. Mevla salli ve sellem cemaat söyleyemez. Ben size kaside-i alıştırdım ya. He. Tabi, tabi işine bana döndü. E ondan sonra siz de onu sesli söylüyorsunuz. Ondan sonra adam da diyor maşallah diye yani nasıl bir cemaat çıktı diyor <laughs> yani. Milletin kaside burada ne haberi yok ki. Ne müftülük, ne diyanet, ne genel müdürlük, bir şeyden haberi yok yani kimsenin Türkiye'de. Değil mi? Sizin var ama değil mi? Ya. Onun için Kastey Bürde'nin inşallah Kastey Bürde'yi hem tercüme edeceğiz, hem şerh edeceğiz, hem de inşallah okuyacağız devamlı. Bu gece de bin miktar okuyacağız inşallah. Şimdi bu buhur mu yaktılar? Lan nasıl buhur buldu bu? Serkan mı buldu bu? Lan mübarek adam ne kalitesiz buhur buldun ya. Bana desin <laughs> zehirleneceğiz ha buraya. <laughs> mübarek adam. Dedik sana ki kaliteli bu. <laughs> ya Musab nerededir Musab? Musab niye sohbetlere gelmedi mi? Her hafta gelir bu hafta yakalandı. Mübarek adam şeyini Mısır çarşısının adamı da en iyi buhuru bulmak lazım. Bu mevlittir. En iyisini sünnettir. Parayı gel benden al. Yani pahalıysa. <laughs> E, biraz beğenmedim buhuru siz. He? Şehit İbrahim Hazretleri yollamış dediler. Beni ağzımı kestiler. Tamam daha bir şey. Daha bir şey konuşamam. Madem Şehit yolladı. Ama biz de ilave edebilirdik ona daha biraz. <laughs> Gülden beşelen. Evet, mevlid ferahtır. Mevlid sürurdur, mevlid sevinçtir. Gülün. Ben sizi istesem sabaha kadar güldürecek laf bulurum. Ama çok güldürmek işime gelmez. Şimdi sadede gelelim. Ondan sonra önümüzdeki hafta tabii tam cuma gecesinde bunların Noel'i çatıyor. Haftaya bu gece Noel. Bunların Noel'i, gavurların Noel'i. Bir de gavurlaşmış Türkler var. Dinden, imandan hiç haberi olmayanlar var. Bazı Müslümanlardan da var. Onlar da nefsine uymuşlar. Allah hepsini hidayet eylesin. Amin. Islah eylesin. Amin. Yılbaşı kutlamaktan tevbe etmeler nasip eylesin. Amin. Bir daha ebediyen kutlamamaların nasip eylesin. Amin. Amin. Şimdi bir kısım bürdeden burada okuyacağız. Sonra Mevlid'i okurken aşağı ineceğim. Çünkü burada ayağa kalkmam zor. E, ayağa düzgün kalkmam lazım. Onun için aşağıdan Mevlid'i okuyacağız inşallah. Mevlid okurken de hep beraber zaten kıyam ederiz. O arada dualar yüzde yüz kabul oluyor. Tam kıyam anında hacetler müstecab oluyor yani. Kainat efendisi o anda teşrif eder. Ruhaniyet gelir. Sallallahu aleyhi ve sellem bir de bu gece cuma gecesi meselesi var. Cuma gecesi olduğu için mutlaka teşrif eder. Ve böylece muratlarımıza ereceğiz inşallah. Haftaya dedim ki şimdi buralarda almaz diye e, tabii ki zaten benim sohbet gecemdir. Biz sohbet gecesi olmasa da sohbet ediyoruz yıllardır. Hani milleti belki birkaç kişiyi siz getirirsiniz, hidayet nasip olur. Adam işte sohbetten çıkınca da bir daha kutlayamaz, keyfi kaçar. Morali bozulur bizim sohbetten. Yani yılbaşı kutlama hevesi kalmaz diye birkaç kişileri böyle kurtaralım diye yıllardır uğraşıyoruz. 25 sene, 30 senedir bu işi yaparız biz. Bu yılbaşı gecelerinde sohbete gelmek 70 kat eftaldir. Yani 70 derece eftal oluyor. Neden 70? Bir de şimdi cuma gecesine çattı. Millet şimdi tam cuma gecesi şampanya patlatacak. Allah muhafaza ya Rabbi. Ya Rabbi içimizdeki sefihlerin yaptıkları yüzünden bizi helak etme ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi kurban olduğum sana Allah'ım. Onun için onlara da dua edeceğiz. Biz onlara karşı da siperi sahika olacağız. Yani ne diyeyim sana üzerimize çekeceğiz. Efendim azaplar belalar gelmesin diye onların adına da istiğfar edeceğiz. Af isteyeceğiz. Ya Rabbi bunları mazur gör. Biz bunlara ulaşacağız. Hakkı ulaştıracağız. Bunları da döndüreceğiz bu yola. Şimdi içinizden bu sohbetlerden evvel yılbaşı kutlayanlar yok muydu? Vardı. Bak döndünüz. Şimdi onlar da dönecekler inşallah. Bu millete işte bu televizyon niye kuruldu? Radyo niye kuruluyor? Televizyon ne lazım bana? Ben televizyona çıkacağım da ne olacak? Kafam köye mi erecek yani? Para mı alıyorum yani televizyona çıkıyorum diye? Sohbet yapıyorum diye para mı alıyorum yani? He? Beni kuyularımı bilmeyenler geçen mübarek bir arkadaştan borç istedim. E, o da istediğin kadar veremem dedi de biraz ayarlayayım dedi bana. Ben de tamam dedim ona. Sonra başka bir arkadaşlar getirdiler. Bu sefer ona teşekkür ettim yani dedim. E, lazım olmadı hani lazım çok da e, şimdi acil bir durum kalmadı. Başka arkadaşlar getirip böyle. Demiş birine ki mübarek adam onu da severim yani. Ne derse de desin yani. Demeye de serbestliği var da. <laughs> demiş A Haber'e çıktı aldı parayı tabii demiş. Şimdi demiş borç istemiyor demiş. Ya Rabbi mübarek adamdır o da. Ben hoşuma giden bir adam yani. Onu da seviyorum. Konuşsun dedim. Boş ver dedim ya. A Haber'den, B Haber'den, C Haber'den ben hangi parayı aldım? Flaşta kaç sene konuştum, hangi parayı aldım? Teke tekte bu kadar konuştum, hangi parayı aldım? Telif hakkını bile almadım. Telif hakkı onlarda, onlar para kazanıyor. Ya Habertürk şu falan, Habertürk teke teklerine para kazanıyor. Bana bir kuruş gelmez. Niye ben, e, benim telif hakkı benim olsun bile demedim yani. Benim derdim millete bir şey anlatmak. Bana ne paradan ya? Yani böyle konuşuyorlar. Biz Allah rızası için bir kişi hidayet bulsun, bir kişi dönsün, dönüş yapsın. Bu televizyon da onun için kuruldu. Sizlerin efendim imece usulü gayretlerinizle kuruldu yani. Öyle mi diyeyim? Şimdi birisi arıyor, işte seni istiyorlar falan vilayetten. Kim istiyor? Çok büyük iş adamları. Ne kadar? Çok büyük. E ne yapayım çok büyük? Ne yapayım çok büyük iş adamları? O vilayet de meşhur tekstilci bir vilayet. Oranın en büyük. E özel uçak gönderdik. Ya ne lüzum var özel uçak? Tarifeli uçak var. Şunu yapacaklar. E, niye yapacaklar? Sen gel onlara sohbet et. Ya ben oraya gitsem dünya kadar cemaat var. Senelerdir çağırdılar. Gidemedim. Gidersem genel halka sohbet etmek lazım. Falan. İşte orada sana bir şeyler de verirler. İşte şöyle yaparlar, böyle yaparlar. Ya nereden çıkarttınız bir şey vermeyi? Hangi vilayete giderken bir şey istedik? Hangi vilayetten bir şey aldık? 30 sene gittik, Afyon'a gittik, Konya'ya gittik, Eskişehir'e gittik, İzmit'e gittik, Adapazarı'na gittik. 20 sene, 30 sene gittim. Gittiklerim var. 15'te bir, ayda bir yani. Bir kuruş almadık biz. Biz Efendi Hazretleri'ne böyle öğrendik yani. Sohbet işinde para olmaz. E neyle geçiniyorum? E, kitaplar yazıyorum. O kitaplardan birkaç kuruş üç, telif ücreti alıyorum. Kitabımdan geçiniyorum. Başka bir de gelirim bir kuruş yok. Bir yerden kira gelirim yok. Bir yerden tek bir kira yerim yok. Oturduğum yerler var oturuyorum o kadar. Kira da vermiyorum o kadar. Başa baş. E bu kadar elhamdülillah. Allah muhtaç etmesin. Amin. Efendi Hazretlerine dedim. Bir beraat gecesiydi. Çok da hastaydı. Hiç de konuşamayacak haldeydi. Dedim bir zenginlik duası isteyeyim de bir amin dese ben köşeyi dönerim dedim. Çok da ağır idi o zaman. Çok seneler evvel. Şimdi çok iyi elhamdülillah. Telefonda yani telefonda çok sesi zayıf geliyor ya. Pek de bir şey demez. İnşallah dese bu iş biter dedim. Amin dese bu iş biter dedim. Araya sokuşturuyorum yani. Dedim efendi hazretleri bu gece beraat gecesi. Dua buyurun da zengin olayım. Amin demedi. Durdu şimdi inşallah da demedi. Dedi zengin olmanı istemem dedi. Ben baktım ters dönecek iş. Dedim efendi hazretleri bari dua edin muhtaç olmayayım dedim. Peki o olsun dedi. Zengin olamayacağımız kesinleşti yani. Daha ihtimal yok. İşte gelen gideni anca denkler yani. Bizim masarifimiz çok olur. Çoluk çocuk fazla. Allah hepsini hayırla ıslah eylesin. Amin. Sizin çocuklarınızı da Amin. hep salihlere ilhak eylesin. Amin. Kızlarınızı hayırlı eşlerle evlendirsin. Amin. Erkeklerinizi hayırlı eşlerle evlendirsin. Amin. Hep salihin salihattan olsunlar. Amin. Kıyamete kadar ocaklarımız Kur'an sünnet ocağıyla dolsunlar. Amin. Bir kafir, facir, münafık, fasık halk olmasın. Amin. Bizden bir zerre cehenneme nasip olmasın. Amin. Amin. Allahu salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sellim. Bu mübarek ayda teşrif eden kainat efendisi hürmetine sallallahu teala aleyhi ve sellem. Onun için ee, önümüzdeki hafta sohbet adet ettik dedim ya oradan geldik buraya. Bürdenin bir kısmını e, burada e, okuruz. E, haftaya da inşallah tam onların melanet gecesinde biz hem cuma gecesini ihya için toplanırız inşallah. Ondan sonra me, bürdeden bir miktar daha okuruz inşallah. Ee, belki ondan sonraki hafta burada hatmederiz bürdeyi. Ondan sonra Kaside-i Muhammediye okuyacağız sallallahu aleyhi ve sellem. Önümüzdeki hafta okuyacağız. Kasıtayı Muzariye, ondaki sevaplar dünyalar dolusu. Gökler yerler dolsa sevapları bitmez. Kasıtayı Muzariye de okuruz inşallah haftaya. Çünkü onlar eğlenceyi, günahı artırıyorlar. Biz de zikri artıralım, salavatı artıralım. Allah'ım salli aleyhi ve sellem. Muhammed ve aleyhi ve sellem. Nerede yapalım? Dedik bizi çok davet ediyor bu şey. Mimar Sinan Camii var karşıda. Ataşehir mi orası? Her tarafı karıştırdık bunu. Hepsi ata, ata, şehir, köy, her yer karıştı. Bu karşıda Mimar Sinan Camii var. Ataşehir'de. Orası çok çağırdı beni yani. O dernek başkanı da her hafta arar ya. Bari dedim hem camisi büyük. Değil mi? Otoparkı da çok büyükmüş. Orada da cemaati ağırlarım de diyor. Haber etti bize. Ben de onlara söz verdim. Gelir misiniz? İnşallah. İnsanları da davet edin teşvik edin saat 9. Yani bayanlar onlar gelsin diyorlar. Bizim yerimiz var diyorlar ama bizim cemaati bilmiyorlar herhalde biraz. <laughs> Ondan sonra nesine nerede mi alıyor ne bir yer arıyor bir şey almıyor. Ama yani onlar gelmesin demediler. Ben de gelsinler demiyorum. ee, şimdi e, saat 9 olsun çünkü altı buçukta yatsı yedide bitiyor. Bu millet yedide sohbete başlarım. Dokuzda dokuz, onda sohbet biter. Bunlar on iki deyine gider bir şey patlatırlar. Ben korkuyorum bu milletten. Cemaattan çıkar yine o da sapıtabilir yani. Onun için biz bunları biraz bağlayalım dedi. Dokuzda ben geleceğim sohbet. İnşallah. Yani dokuz olursa bir iki saat sohbet ederim. Değil mi? Ayakta dikilmeyeceğim hoş. Oturarak konuşacağım da. Orada her zaman ayakta olmaz. 9'dan ee, sohbet başlar. Ondan sonra kasideler okunur inşallah. Belli de olmaz benim işime. Bir de tesbih namazı patlatırız. He? Herkese azap yağarken bize mağfiret yağar. Onun bereketiyle vatanımızdan, memleketimizden belalar kalkar. Allah Teala günah işleyenleri de affeder, ıslah eder, hidayet eder. Biz bir siper görevi görelim haftaya inşallah. Çünkü bu cuma gecesinde, mevlüt ayında böyle bir belaya hazırlananlar var. Bunları kurtarmak bizim vazifemizdir. İnsanları mutlaka çağıralım. Dışarıya da büyük ekranlar koysunlar. Bizimkiler küçük ekran koymuşlar. Değil mi? Memnun değilsiniz değil mi? He? Bak memnun değildi. Bizim dernek duysun. Memnun değil cemaat. Ya arkadaş biz dediler çok gelmezler zannediyoruz. Ya sen hesabını kışa göre yap. Yaz çıkarsa bahtına demiş. Sen büyük ekranları koy, gelmeseler miyim değil, kendi kendine konuşur. Ama geldi millet, ne yapacağız şimdi? Yani Mimar Sinan Camii Derneği de millete ekranlar koysunlar. Büyük geniş ekranlar koysunlar. Millet rahat sohbet, belki dışarıda kalan olur. Evet, dışarıda kalan olma ihtimali var. Ona göre bizim Lale Gül'le anlaşsınlar. Belki de beyaz şey oluyor ya, Perde olur, ona yansıtma olur, büyük görünür. Mühim olan sohbettir, ayet dinlemek, hadis-i şerif dinlemek. Mübarek cuma gecesinde iyiliği emredeceğiz, kötülükten ne edeceğiz? لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ Mutlaka iyiliği emretmelisiniz. وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ Hristiyanların Noel'ini kutlamak, onlara benzemek, onlar gibi yılbaşı kutlamak münkerdir. Allah Resulü razı değildir. Zalimlere meyletmektir. Hem de ufak değil, çok büyük meyletmektir. Cehennemi hak etmektir. Münkerden mutlaka nehyetmelisiniz. Ev bunu yapmazsanız leyusellitannallahu aleykum şirarakum Allah en kötülerinizi başınıza musallat edecek. En kötüler. Şu anda en kötüler değil başımızda. Yine Müslümanlardan var başımızda olanlardan. Namazlı abdestlerden var. Hepsi ehl sünnet değil. Vehhabi var, Şii var. Ama ehl sünnet insanlar da var. Allah sayılarını artırsa. Ama ne yapacak Mevla? Siz vazifenizi yapmazsanız en kötülerinizi geçirecek. O zaman fed'u hıyarukum. Sizin en iyileriniz, evliyanız bile dua edecek. Fela üstecabluhum. Onların da duası reddedilecek. Allah Teala buyuracak vazife yapmadınız. Sabaha kadar teheccüd kılsanız da kabul etmiyorum. Her sene ömrü hacca gitseniz de kabul etmiyorum. Efendim akşama kadar salavat geçseniz kabul etmiyorum. Oruç tutsanız kabul etmiyorum. Siz insanları kötülükten nehyetmediniz, vaaz etmediniz millete. Onun için biz bu vazifeyi yapıyoruz. Bu farz-ı kifayedir. Siz bunu herkes yapamaz, beceremeyebilir. Siz davet edeceksiniz. Mesaj da olsa haber vereceksiniz. Telefon da açarak bilgi vereceksiniz. Şimdi bu televizyon şey de var, kolaylığı da var. Herkes gelemez, şurada olur, burada olur. Radyo var, internet kolaylığı var. Hemen onlara haber vereceksiniz. Aman bu gece günah düşmeyelim. Aman harama meyletmeyelim. Başka gecelerde günah işlesek bile bu gece özeldir kafirlere benzememek için hiç olmazsa vazgeçelim. Diye insanlara bilgi vereceksiniz. Benim Noel Tehlikesi kitabında bunlar yazıyor. Evvelce bu kadar her sene sohbet ettik. Yine edeceğiz inşallah. O zaman siz vazife yapacaksınız. Gelebileni getireceksiniz inşallah. Gelemeyene de adres vereceksiniz. Şurayı dinle, şurayı. Sakın başka yere kaptırma kendini. İslami geçinen kanallardan vaaz yok, nasihat yok, hidayet yok. Birçok İslami geçinen kanal var. Ya bunlar yılbaşı gecesi diye özel vaaz verir mi? Vermez. Dansöz çıkartmadığına şükret. Ona şükredelim. Bunlar hangisi vaazdan, sohbetten haberleri var? Hiçbir şeyden haberleri yok. Açık oturum, haber bir şeyler yapıyorlar ama dini içerikli bir şeyleri yok. Çıkarırlarsa da Ali Rıza Demircan çıkarıyorlar o efendim sahabeye zina etti diyor. Öbürünü çıkar, İslamoğlu çıkarıyor. Mevlana'ya Moğol ajan diyor. Sünneti reddediyor. Bak şimdi yine neler söylemiş. Ben adı haber geliyor. Gelince haber söylüyorum. Gelmezse haber ben onun sitesini hiç açmam. Çünkü internete girmeyi bilmiyorum ben. Ama bana haber geliyor, sünnet nedir demiş. Uydurulan dinde sünnet. Paralel dindir demiş. Doğru demiş. Allah'ın indirdiği dinde sünnet Kur'an'dan ayrılır mı? O zaman dinin ana kaynağı Kur'an ve sünnettir. O zaman paralel dinse tabii paralel din. Men yutur rasul fakat Allah. Kim peygambere itaat ederse muhakkak Allah'a itaat etti. Ayet değil mi bu? Peki bana itaat edin deyip niye bırakmıyor? Kur'an yeter deyip niye bırakmıyor? لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسْ مَا نُزِّلَ اَلَيْهِمْ diyor Kur'an. Habibim sana indirdik bu Kur'an'ı ve enzelne aleyke zikra sen açıklayasın diye. Kur'an'ı sen anlatmazsan kimse bir şey anlamaz diyor Kur'an. Sünnet ne oldu? Kur'an'ın beyanı oldu. Ve şerhi oldu ve izah oldu. O zaman sünnet dinin ta kendisi midir? Kendisi. Ne itiraz ediyorsun buna? Sünnet dinin Kur'an'a paralel kaynağıymış. Diye itiraz ediyor. Uydurulmuş diyor bu. Uydurulan din diyor. Hayır uydurulan değil. Allah'ın indirdiği din de Rabbim bize buyuruyor ki اَطِعُ ve وَاطِعُ Rasul. Bana itaat neyse Resulüme itaat o. Bana itaat Kur'an'ımda. Resulüme itaat hadisler. Çünkü bütün din nereden geldi bize? Namaz beş vakit Kur'an'da yok. Öğlen dört zekat farz, Kur'an'da yok. Zekat kırkta bir, Kur'an'da yok. Arafat'a çıkmak farz, Kur'an'da yok. İhram giymek şart, Kur'an'da yok. Kur'an, hadis-i şerifler olmasa biz Kur'an'dan bu dini yaşayabilir miyiz? Asla! Ütiyetül Kur'an ve minel hikmeti misley. Bana Kur'an verildi ama iki misli fazla da hadis verildi. Sünnette vahiy geldi diyor. Bak uydurulmuşa göre diyor, sünnet Kur'an'a paralelmiş diyor. Tabi paralel. Kur'an'ın ta kendisi, Kur'an'ın tefsiri, Kur'an'ın tebiyini sen ne itiraz ediyorsun? Sünnet diyor neymiş biliyor musun diyor. Boko Haram'a göre kız çocuklarını okutmamak. Ne alakası var sünnetle Boko Haram'ın ya? Kız çocuklarını okutmamak, evet kız çocuklarını erkeklerle karışık okutmamak sünnettir. Ve hatta farzdır ve dindir. Kız erkekle karışık okur mu? Kız çocuk erkek öğretmenden okuyabilir mi? asla ve kat'a caiz değildir. Efendi Hazretlerimiz dört mezhepte ve 104 kitapta bunun yeri yoktur buyurdu. Kız erkek karışık okuyamaz. 6-7 yaşından sonra kız çocuğuna erkek e, hoca Kur'an bile öğretebilir mi? Öğretemez. Niye itiraz ediyorsun şimdi? Boko Haram zaten zındık e, şey, IŞİD bilmem ne bunlar harici, mezhepsiz, kitapsız adamlar. Bunun bununla ne alakası var? Taliban'a göre sakalı bir tutamdan aşağı olmamak. Ne alakası var Taliban'la sakalın bir tutamının ya? Halifül müşrikin, müşriklere benzemeyin. Veffirul liha, sakalı bol sayın. Ve avuş cevarip, bıyıkları kısaltın diyor. Bu hadis Bukhari'dir. Bu hadis-i şerif Bukhari'dir. Sen bunun Taliban'la ne alakası var? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sakalı bu. Bütün sahabe sakallıydı. Bütün peygamberler sakallıydı. Bir tane veli sakalsız yoktur diyor Efendi Hazretlerimiz. Bütün ulema evliya ittifak etmiştir. Evliyaullah'tan bir tane sakalsız olmadı. Peygamberlerden bir tane sakalsız yoktur. Dünya kurulduğundan bu yana kadar. O zaman sakal erkeklik nişanıdır ayrıyetten. O da ayrı bir şey. Şimdi bir tutamdan aşağı müsaade yoktur. Bütudamdan aşağı bırakan haramdan kurtarmış olur. Ustura vurmadığı için. Ama sünnet yerine gelmez. Çünkü İbn abi de bütün fıkıhlarda Alaeddin Efendi babamız dört mezhep buyururdu ki lem yubihu fakihun. Hiçbir fıkıh alimi bir tutamdan aşağı sakala serbestlik vermedi. Fıkıhlarda diyor ki e, e, men kassara hallaka lihiyeti sakalını tıraş etse veya kısaltsa görüyor musun? La tecüz imametü. İmame, imamlığı caiz değil diyor. Biz caiz değil demiyoruz da sıkıntılıdır. Sonra kılarsın, mekruhluk kalksın diye iade edersin. Namaz oldu ama. Namaz olmadı demiyoruz. Ve fi salat nefsi kerahatün. Bir adamın sakalı bir tutamdan aşağıysa diyor, Ruhul Beyan sahibi İsmail Hakkı Hazretleri'nin başka bir fıkıh e, yazdığı eserinde kendi kıldığı namaz bile mekruhtur diyor sakalı kısaysa. Bunun Taliban'la ne alakası var? Taliban mı vardı Ruhul Beyan zamanında ya? 300 sene evvel. Ya sünneti nasıl horlamak için? Sünnet demek bütün hadisler ha. Yani namazın beş vakit olduğundan farzının iki rekat sabah dört rekat öyle. Bütün bunlar sünnet. Getirdi getirdi sünneti nereye bağladı? Boko Haram'a Taliban'a bağladı. Lahor'da gördüğüm mollaya göre diyor Lahor'da, Pakistan'da gitmiş. Gezmediği yer yok adamın. Molla da diyor ki Şadırvan'da sallanan kamu malı misvak varmış. Sünnet nedir dersen diyor. O misvak kullanmak ona göre sünnet diyor. Tabi sünnet. E sivak sünneti ve sünnetül enbiya kabli. Benim de sünnetimdir. Benden önceki bütün peygamberlerin sünnetidir diyor. Levlâne şukka alâ ümmetil emertum bisivâk inde kulli salâh. Ümmetime zorluk çıkaracağımdan korkmasaydım her namazda, her abdestte e, misvak kullanmalarını farz edecektim. Fakat bulamaz, edemez, unutur, gider namazı, abdesti eksik olmasın diye farz etmedim diyor. Yani farz derecesinde kuvvetli demek istiyor. Yani misvak kullanmak sünnet deyince bunda ne yanlış var? Sünnet işte uydurulmuş din diyor buna. Bak bütün bunlara uydurulmuştun diyor. Halbuki kızların erkeklerle okumaması uydurulmuş mu? Hayır. Misvak Resulullah'ın sünnet değil mi? Sallallahu aleyhi ve sellem. Sakal bir tutam olması kuvvetli sünnet değil mi? Hatta sünnetten ötedir. Sakalı usturaya vurmak haramdır. Yahrum halkul lihedili racül Erkeğin sakalını kesmesi dört mezhepte haramdır. Haram haram. Haram ne demek? İçki kumar gibi, zina gibi haram. Haram diyor sana daha fıkıh. Dört mezhep diyor bunu. El mezhabul erba. Fıkhul mezhabul erba. Dört mezhebin fıkıh kitabı söylüyor bunu. Daha mezhab-ı erbanın adını söyleyemiyor. Mezbaha-i erba diyor. Lan ne mezbahası be? Hayvan mı boğazlıyoruz burada? Mezahib-i erba diyor. Mezbaha-i erba diyor. Ha bu cahiller fetva veriyor ya. Dört mezhebin fıkhında haramdır diyor. Haramın tersi ne olur? Haramın tersi bir şey sakal tıraşı haramsa bu haramı yapmamak ne? Farz vacip. Dört mezhebin müftüsü Alaeddin Efendi Hazretleri. Dört padişahın huzur hocası. Şeyhülislamlar ona gelip tazim ediyorlardı ya. Ömer Nasuh Efendi dördüncü sırada katipliğini zor yapıyordu ya. Ne buyurdu? Sakal hakkında o kadar tetebbuatım var ki evladım. Farz de hiç korkma dedi. Farz demek zor iştir ha. Ama madem tersi haram olduğu kesin ya. Onun için dedi ki farz de korkma evladım. Hani bu işlerde bir insan çekinebilir. Vacip demek, farz demek. Farz de korkma evladım. Sen ne konuşuyorsun sakal tıraşı? Kolay bir şey mi ya? Hafif bir şey mi ya? Bazı cemaatler, tarikatlar hep sakalı tıraş ediyorlar. Bunların 104 kitapta yeri yok. Bunlardan hoca olmaz. Bunlardan şeyh olmaz. Bunlardan tarikat olmaz. Ben nakşiyim, şuyum, buyum. Nasıl nakşi oluyorsun? Evvela şeriat, sonra tarikat. Haram işliyorsun. Ondan sonra tarikattan bahsediyorsun. Halbuki şeriatta e, efendim tarikat daha ciddi az, azmimetle amel etmektir. Tarikattan nasıl bahsedersin şeriatın haramını işlerken? Böyle bir şey yok. Mahmud Efendi Hazretleri canı çıktı bu sakal hususunda. Bütün bu millet sakalsız idi. O başlattı bu işleri ya. Bu sünneti ölmüştü, yeniden diritti. Şimdi müceddit deyince itiraz etmeye başlıyor bazı cemaatler. Ebu Bekir Sifil gibiler. İtiraz ediyor. Niye? Nasıl müceddit oluyor? O diyor benim şeyhim, o diyor benim şeyhim. Seninki sana mübarek olsun. Ben bir şey demiyorum. Sakal sünneti ölmüş müydü? Çarşaf ölmüş müydü? Tesettür ölmüş müydü? Kendisi çarşambaya geldiğim zaman diyor, hacı annemiz Zehra annemiz vefat eden rahmetullahi aleyha kabri nur olsun. Amin. Hanımım arkamda diyor. Alaeddin Efendi Hazretleri hayatta o zaman. Ama e, bu Osmanlı yıkılmış. Cumhuriyet'in ilk dönemindeki baskılar, zorbalıklar her taraf açılmış saçılmış yani. Bu çarşamba da çok kozmopolit bir yerdir esasen. Çok bozuk kozmopolit bir yer. İsmail Han karşısında ne dükkanlar vardı adam ana avrat sövüyordu. Allah kitaba söven adamlar vardı ben çocukken. Karşı dükkanlar hep onlara aitti. En kötü gazeteleri okuyan adamlar vardı. Şimdi bakma herkes takkeci cübbeci oldu. Benim çocukluğumda öyleydi. Siz çarşamba öyle durdum duralı hep şey mi? İslam'ın merkezi mi Fatih zannediyorsunuz? Fatih sonradan bozuldu Osmanlı'dan sonra. En kozmopolit, en bozuk yerlerden biri oldu Beşiktaş gibi. E Mahmut Efendi Hazretleri buraya geldi. Ben diyor hanımım çarşaflı, ben bir tutam sakallı. E, gidiyoruz. E, işte çarşambadan karakol vardı o zaman. Karakolun oradan camiye doğru kasap işini bırakırdı bize bakmak için yola çıkardı diyor. Manav dükkanını bırakırdı peşimize bakardı böyle bunlar nereden gelmiş? Uzaydan mı gelmiş? Evet. Şu anda Fatih'te çarşambada dünya neresinde? Çankaya'da bile çarşaflık etse bakan yok. Çünkü Mahmud Efendi Hazretleri müceddit tecdit etti bu dini kardeşim. Yatarak olmuyor yani. Uçarak, kaçarak olmuyor. Tarikat şeriatsız olmaz. Evvela şeriatı getirdi bu mübarek insan. Ondan sonra tarikattan bahsedelim ya. Tarikat özeldir. Şeriat umumidir, geneldir. Ben bu millete yılbaşı yapma diye anlatmadıktan sonra, sakal tıraşı haram demedikten sonra gel buraya sabaha kadar zikredelim. Ne anladık bu zikirden kardeşim? Haram var, belli, helal belli. Evvela vaaz nasihat. Ehl-i sünnet itikadı yok. İtikadı düzgün değil. Bu adam zikretse ne olur? Tarikata girse ne olur? Öyle tarikatlar var ya. Şeyhleri mason. Şeyhleri mason var. Şeyhleri kadın olan var. Papazlara gitmişler, halifelik vermiş. Papaza, papaza. Hiç Müslüman olmadan Mevlevi tarikatında diyor sen halifesin. Lan sen şeyh misin ki bu halife olacak? Sen zaten zındıksın. E tabi mason ya. Kafası açık kadın mev Mevlevi şeyh olmuş. Memleket bu durumda. Birisi çık git demiyor. İslami kanal geçinenler de onlar Ülke TV bilmem ne yedi, Kanal yedi, bizi yedi meseleleri bu da onları çıkarıyor. O kadını konuşturuyor. Başörtü teferruat diyor. Ne başörtüye takıldınız diyor. Allah'ın en büyük emri farzı Kur'an'da. Daha Kur'an'daki farzı inkar eden birisi nasıl tarikat oluyor ya? Onun için Mevlid'i kutlayacağız ama Mevlid'in ruhu onun sünnetini ihya etmek meselesidir. Biz onun sünnetini ördürdükten sonra sabaha kadar mevlüt okusak kurtaramayız arkadaşlar. Evvela şeriat. Öyle mi? Bizim farkımız ne? Efendi Hazretimizin farkı ne? Bu tarikatın farkı ne? Va iyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek. Bazı cemaatler var, onların da adı tebliğ cemaati gibi. Onlarda ne diyorlar? Sadece işte namaz abdesti kötülükten nehyetme yok. E adamın parmağında altın yüzük var. Ateş yanıyor orada. Çıkart kardeşim. Karışma. Parmağı altın yüzük karışma. Sakalını bırak deme. Onu yapma, bunu yapma. Adam geziyor. Kaç ay yanlarında. E bir kişi kötülükten ne yetme yok. Bizim usulümüzde. Ya bizim Allah'ın gönderdiği şeriatta iyiliği emredin, kötülükten nehyedin buyruluyor. Sen şimdi bunun bir tarafını al, bir tarafını sat. Böyle din olmaz. Öyle mi? Dikkat edeceğiz. Hangi cemaata gidiyoruz? Bak avlanırsınız. Müslüman cemaat zannedersiniz, ehli sünnet zannedersiniz, hacı hoca dersiniz, para verirsiniz, yardım yaparsınız falan falan. Bir de bakarsınız sizin paralar Yahudilere gitmiş. Bir de bakarsınız masonlara gitmiş. Ya olmadı mı bunlar? Ee, uyarıyoruz, uyarıyoruz, uyarıyoruz. Siz bir şey dinlemiyorsunuz. Ayşe Mustafa İslamoğlu'nun peşine gidenler var. Bunu dinleyenler var. Belediyelerde bunu çok adamları olduğunu duyuyorum. Bürokraside bayağı adam olduğunu duyuyorum. Fikirleri zaten görülüyor. Aynı fikirler, aynı kafalar meydanda. Bak adam ne diyor? Mısır'daki selefiye göre pantolonun boyunu, ayak bileğini açacak kadar kısa tutmak sünnet. Yani uydurulmuş diyor bunlar. Ya Mısır'daki selefiden bana ne? Bunların hepsi hadiste var mı yok mu? Var. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Ma tehtel e, Kabe fevefinnar. İki topuktan aşağı giderse ateşe gider diyor. Yani entari olsun, cübbe olsun. Yalnız alimler diyorlar ki eskiden kibir için kumaşı büyük tutarlar, önden giderler, arkadan kumaş yarım metre, bir metre o karılarda olduğu gibi saraylardaki erkeklerde de böyle ağlar paşalar kumaşı bol tutarlar, arkadan sürütürler. Onun için men cerra sevbu huyela la yanzurullah ila men cerra sevbu huyela elbisesini kibir için geriden sürtü, sürüten getirene Allah rahmetiyle nazar etmeyecek. Bu sahih hadiste, Bukhari'de de var. O zaman burada kibir için yaparsa diyor. Anladınız mı? Bir adam kibir için pantolon, şalvarını, pantolon hiç giymeyin zaten. Ne işiniz var pantolonla ya? İsme bak hizaya gel ya. Fransız mısınız siz ya? Müslümansınız. Pantol ne ya? Giy şalvar Rabbine yalvar demiş değil mi? Evet. Şimdi sen şalvarı şeyden aşağı topuktan aşağı çok indirme. Eteği de, entariyi de, cübbeyi de mesela. Ama Ebu Bekir Sıddık çok ağlamaya <laughs> başladı. Dediler, niye ağlıyorsun ya Ebu Bekir? Dedi ben dedi biraz topuktan aşağı geçmiş benim elbisem. Ne kadar ne mübarek insanlar. Hemen ne buyuruluyorsa amel ediyorlar değil mi? Başladı ağlama. Dedi ya babekir sen onu kibir için yapmazsın dedi. Yani ona demek istedi ki kibir için olmazsa öyle bir santim iki santim aşağı geçen de bir şey olmaz yani ama kibir için olursa fakat sen şimdi sünnette ne var? Topuktan aşağı elbiseyi geçirmemek. Topuğun yukarısında. Ama şimdi tabi bazı Vehhabiler hepten dizden topuk arası yapıyorlar. Mini eteğe dönüyor böyle yukarı bayağı çekiyorlar. O sünnette değil. Ama topukta kalmak, topuktan üstte kalmak sünnettir. E şimdi bu uydurulmakla ne alakası var? Bu hadiste var. Yani bunu Vehhabi yapıyor diye biz bunu inkar mı edeceğiz? Vehhabi'nin biri misvak kullansa bu misvak sünnet değil mi diyeceğiz? He? Biz dinimizin kaynaklarına bakarız. Sen bizim dinimizle niye alay ediyorsun? Suudlulara göre diyor kadına araba kullandırmamak. Sünnetmiş diyor. Ya kadına araba kullandırmamakla ne alakası var? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadınların erkeklerle muhatap olmaması. Esas mesele nedir? Kadınların erkeklerle muhatap olmaması. Polis durduruyor. Rüşvet ister. Ondan sonra dalga geçer. Ondan sonra biri arabası lastiği patlasa yardım edeyim derken kadına erkeğin biri muhatap olur, sırnaşmak eder. Laf atar. Bu tehlikelerden dolayı buna dikkat edilmesi lazım. Öyle mi? Hadis-i şerifte vardır. Ama diyor ki bu hadis-i şerifte de لَعَنَ furuc عَلَى suruci Eğerli atlar üzerindeki kadınlara Allah lanet etmiştir. E şimdi buradaki mana nedir? Ona bakarsan Ayşe annemiz Cemel vakasında deveye bindi mi? Medine'den dışarı seferi mesafelere kadar gitti mi? E gitti. Ayşe annemiz bu ümmetin en fıkıhçısı değil miydi? Sahabe bile fıkı ona sormuyor muydu? O zaman şerhlere bakmak lazım. Ben fıkı inceledim bu meseleyi. El Bahru Raik'te baktım, Zeylai'nin efendim diğer fıkırlarda baktım. Bir kayıt gördüm. O kayıtta diyor ki hava atmak için kibir ve gururla binerse Allah lanet etmiş. E sen tabii makyaj yaparsan, erkekleri kendine çekmek için suratını muratını her tarafını açarsan, kulaklarına küpeler bilmem ne takarsan, ondan sonra efendim arabada sürersen o vaziyette, o makyajla, o görünümle burada lanet var. Çünkü neden? Açıldın, saçıldın, ve insanlara kendini teşhir ettin ve insanları kendine celbetmeye uğraşıyorsun yani. Mevzu buysa lanet var. Yoksa Ayşe anamız da deveye bindi. Anlatabildim mi? Ama şimdi Suudi Arabistan keşke o katılıklarına devam etse. Suudi Arabistan bozulmaya başladı değil mi? İlk olarak ne başladı şimdi? Belediye seçiminde kadınlar o aday oluyor, oy vermiyor. Aday oluyor. Ondan sonra da ne yaptılar şimdi? Ay ben bunlara gülüyorum ya. Şimdi diyor ki aday olabilirsin demişler. Tabi gavurların şeyinden. Ama billboardlara resmini asamazsın. Lan billboarda resmini asmayacak ama kazanırsa orada oturacak. Gelen geçen nasıl neymişi? <laughs> Allah Allah. Billboardda resmini astırmadığın kadın kazanırsa sırf kadınların belediye başkanı mı oluyor? O zaman de ki kadınlara ayrı belediye başkanı, erkekler ayrı belediye başkanı. Ben buna evet derim. Ama bu belediye başkanı olunca erkek kadın hepsinin belediye başkanı. Ne olacak bu bu kadın? Billboard'da resmi yasak ama masa başında oturmak serbest. Saçmalık değil mi sizce? Saçmalık. Başladı bozulma. Artık gider. Çorap söküğü gibi gider. Değil mi? Bizden beterine döner. O zaman Efendi Hazretleri anlatırdı. Kral Feth zamanında Kadınlar mektup yazıyorlardı krala derdi. Diyorlar ki ya bu çarşaftan çok sıkıldık peçeden. Ne zaman çıkaracağız? O da onlara cevap yazdı. Yakındır, yakındır biraz daha sabredin diye. Efendi Hazretleri böyle anlatırdı 30 sene evvel. Yani demek istiyorum yavaş yavaş başlamışlar değil mi? Evet. Ama kadının yani sakınılması, erkeklerin ağzına sokulmaması sünnete uygun değil mi? Sünnete uygun. Ne var bunda itiraz edecek? Falan semtte cübbe giymek. Uydurulmuş dinde neymiş? Nereyi kastediyor? İsmail He? İsmail çarşamba günü. Falan septe cübbe giymek. Adını da veremiyor. Ya ver. Niye adımızı veremiyorsun ya? Biz senin adını veriyoruz. Falan septe cübbe giymek sünnetmiş. Tabi sünnet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cübbe giydiği Tirmizi hadisinde var. Bütün peygamberlerin cübbe giydiği beyan ediliyor. Musa Aleyhisselam'ın cübbesi yündendi. Bütün peygamberler özellikle yünden cübbe giyerlerdi. Hepsi hadis-i şeriflerde var. Sen bu kadar peygamberin giydiği şeye niye uydurulmuş diyorsun? Haşa kella. IŞİD'e göre Yezidileri çoluk çocuk esir alıp pazarda satmak. Ya arkadaş sen Allah Resulü'nün hadislerini, sünnetini Yezidileri pazarda satmakla nasıl ilişkilendiriyorsun ya? Böyle bir sünnet var mı? Sünnet yok. Misvak dedin bak var dedik. Cübbe dedin var dedik. E, Yezidiler harp etmeyen şimdi Ganimet meselesi, köle cariye meselesi. Bu nerede olur? Eli silah tutan ve İslam teklif edilir. İslam'ı kabul eder. Etmezse cizye teklif edilir. Cizyeyi de kabul etmez. Güçlü bir devlet olur eli silah tutan. O zaman onlarla savaş edildiği zaman bu durum gerçekleşir. Ezidiler e, suç şey bir şey yapmayan, çıt çıkartmayan adamlar. Masum masum oturuyor. Hadi bas, işgal et orayı, sen kölesin. İslam'da böyle bir kölelik var mı? Sana silah çekmemiş. Değil mi? Senle harp etmemiş. Silah yok elinde. Bu insanları, zavallıları ne götürüyorsun? Müslüman olmasalar da biz onlara acıdık. Acımadık mı? Ben En çok ben acıdım ya. Müslüman olmakla ne alakası var? Haksızlık yapıldı onlara, zulüm yapıldı onlara. E şimdi sünnet neymiş? Çoluk çocuk esir alıp pazarda satmakmış. Bu nasıl bir şey ya Resulullah'ın sünnetine hakaret ya? Bunu nasıl ilişkilendiriyorsun sünnetle sen ya? Sallallahu aleyhi ve sellem. Falan hocaya göre yemeğe tuzla başlamak. Ya arkadaş sen biberle başla. Bana ne? Sünnette var. Tuzla başlanmakta tuz mideyi uyarıyor. Böyle hepten batırma tansiyonunu fırlatırsın. Ucundan şöyle bir değdir. Bismillah. Yoksa tuz, ekmekteki tuza niyet ederiz derdi Efendi Hazretleri. E bu çok yani kuvvetli bir sünnet. E, işte sakal gibi, sarık gibi bir sünnet değil. Edep kabilinden. Ama burada ne var? Sağlık, sıhhat açısından menfaat vardır. Çünkü tuzla başladığın zaman mideye evvela ne gidiyor? Yemek geliyor diye şeye hazırlan. Hazmetmeye işte neyse safra kese falan çalışmaya safra salgılamaya, ifrazata hazır ol mesajı veriliyor tuzda. Tuzun meselesi bu. Bitince de yine tuza batırıyorsun. O da doydum mesaj yani bıraktım şeyini veriyorsun. Bu vardır. İster bunu yap, ister yapmaz. Yani bunu yapmazsan da günahı var mı? Günahı yoktur. Hani sakalı tıraş gibi haram bir şey değil yani. Ha, feşmeken hacıya göre çorapsız gezmemek. Ya çorapsız gezmemek diye bir şey yok ki. Yani efendim sallallahu aleyhi ve sellem çorapsız gezer Sahabe-i kiram çorapsız. Çorap giysen de caiz. Ayağın üşüyorsa giy. Üşümüyorsa giyme. Değil mi? Ama imam olanın tabii ki çoraplı olmasında daha fazilet olabilir. Bir de arkadan ayağın çıplak olur. Arka saftaki senin çıplak ayağını görmeye ne gerek var falan falan. Ama bir insan çorapsız geçse bu sünnete muhalif midir? Değildir. Değildir. Şimdi sünnet nedir diye konuştuğu lafları görüyor musunuz? Hiçbir ilim adamına yakışıyor mu? Yani ilim adamı olduğunu iddia edenin konuşacağı laf mı demek istiyorum? Değil. Milleti böyle meşgul ediyorlar. Biz de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini müdafaa için bunlara cevap verdik. Allah Resulü şahit olsun. Amin. Amin. Siz de şahit olun ve bu insanları dinleyenleri de Allah razı olsun. ikaz edersiniz. Onlar da yanlış inançlara, yanlış fikirlere saplanmasınlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini dinden hariçmiş gibi, Kur'an'dan ayrıymış gibi, İslam'da yeri yokmuş gibi gösterenlere kendilerini kaptırmasınlar. Biz bu sünneti müdafaa edeceğiz inşallah. Ehli sünneti muhafaza edeceğiz. Şimdi iyiliği emredeceksiniz, kötülükten ne edeceksiniz? Ya bunu yaparsınız, yapmazsanız en şerlilerinizi başınıza geçirecek Allah en iyileriniz dua etse duaları kabul edilmeyecek. Ben bu kötülükten nehyetmeyi ortadan yapıyorum. Ama sizin burada davet etmek, tebliğ etmek, ulaştırmak insanları işte Lale Gül'ün adresini, radyosunu, frekansını, işte neyse internetini bunlar paralı şeyler değil. Burada bizim bir menfaatımız yok yani. Allah için yapılan hizmeti insanlara ulaştırırsanız ne olur? Siz de iyiliği emretmiş, kötülükten ne etmiş olursunuz. Yoksa sen hoca kadar vaaz edecek bir ilme sahip değilsin. Nasıl yapacaksın bu vazifeyi? Adres vererek. Haftaya inşallah Mimar Sinan'da olacağız inşallah. E sen şimdi bu adresi vermen kötülükten ne etmek? Öyle mi? E ne? Yine bir hadis-i şerif okuyalım. Yuhşaru yevmel kıyameti. Kıyamet günü mahşere haşr olacak. Nâsüm min ümmeti. Benim ümmetimden bir takım insanlar min kuburim kabirlerinden kaldırılacak. İlallahi Teala. Allahu Teala'nın huzuruna sevk olacaklar. Ne vaziyette? Ala suratil kıradeti maymunlar kılığında. İnsan bizden. Ama adam çıkıyor mahşere maymun. Hiç insan demezsin. Vel ganaziri kimisi de domuz kılığında çıkacak. Yani adam anasını tanıyamayacak. Anası domuz olmuş. Babası maymun olmuş. Onlar onların yanına gelecek. Maymun olup dolmuş olan insan kılığı değişmeyeni tanıyor. O geliyor ona böyle sırnaşıyor. Hani nasılsın hesabına? O da diyor ki sen kimsin? Ne bilsin ki anası? Bir yatakta yastıkta kocaldı 40 senelik kocası veya karısı domuz olmuş. Hadis bu ya. İsmail Hakkı Hazretleri de alıyor birçok kitap. Deylemi rivat ediyor zaten hadis-i şerifi. Muhaddislerden Deylemi rivat ediyor. Peki bu adamlar ne yapmış da maymun olmuş, domuz olmuş? Bima dâhenü vehlel maasi. Dikkat et. Noel kutlamış demiyor, zina etmiş demiyor, içki içmiş demiyor, faiz yemiş demiyor, yalan demiş demiyor. Bu günahları yapanlara yağcılık etmiş. Neme lazımcılık etmiş. Beni ilgilendirmiyor, bana ne demiş. Ve kefu anneyim, onları engellememiş ve um yestatun. Halbuki de elinden gelirmiş. Yani gücü yettiği halde, dili döndüğü halde, konuşabildiği halde, vaaz edebildiği veya vaazın adresini verebildiği veya şunu dinle dediği halde diye imkanları varmış. Ama ne yapmamış? Bu yasaktır, bu günahtır dememiş. Şimdi ben nasıl duracağım arkadaş? Sen bana diyorsun ki Mustafa İslamoğlu'nu ne anlatıyorsun? Ben sana İslamoğlu'nu anlatmıyorum. O arada kaç tane ilim anlattın mı şimdi? Kaç tane ayet hadis okudun mu şimdi? Meselemiz üzüm yemek. Bağcıyı dövmek değil. Bize ne İslamoğlu'ndan? Bizim şahsına hiçbir garazımız da yok. Hatta duacıyız. Allah hayırla ıslah eylesin. Amin. Allah hidayet eylesin. Amin. Allah eli sünnete çevirsin. Amin. Allah babasının yüzünü güldürsün. Amin. Amin. Adam üzülüyor. O da baba evladı. O baba da üzülmez mi doğurduğu çocuğuna? Adam ne kadar üzüldüğünü internetlerde dinliyorsunuz. Kendi sesinden dinliyorsunuz adamın. Oğlum diyor ıslah olsun diyor. Dua diyor. Ama sen şimdi ama o ayrı bir şey. Bir birkaç aylar evvel babasını bir met ediyor, bir met ediyor, bir met ediyor kendi sesinden. Öyle duru zeka, öyle safi, böyle berrak, böyle tasavvuf, şöyle alim, allame, benim hocam diyor. Babası ne zaman gidiyor Hümeyni'nin kitapları evinde, şeytanım kadar sevmem onu diyor. Babası bunu deyince net çıkıyor hutbeye ne diyor? Babam zaten bunamış diyor. E tabi sesi var hutbede. Babam bunak diyor. Sen zaten babasına bunak dedikten sonra daha nasıl dinleyeceksin? Bir insanın babası bunak da olsa bunak der mi babasına? Kendi diyor. Birkaç ay evvel babası Allame-i Cihanken birkaç zaman sonra babası ona ehli sünnet mübarek adam. Allah derecesini hale eylesin. Ahmet İslamoğlu Hoca Efendi hayat ve hatıratını yazmış. Ben ilgiyle okudum. Öyle tasavvuf, öyle kıssa, öyle ilimler yazmış. Çoğu kitapta bulamazsınız. Hatıralarını yazmış. Hangi yayın evinden çıktı şimdi unuttum. Ahmet İslamoğlu Hoca Efendi. Allah hayırlı uzun ömürle muammer eylesin. Ben onun kadar ehli sünnet adam görmedim. Benim bile oğlum o durumda olsaydı belki yağcılık yapardım. Oğlum çok ilerledi falan. Bürokraside de bayağı çevresi var. Şimdi oğlumu madara etmeyeyim derdim. Belki ben bile bu bozukluğu yapardım. Birçok hocalar bu e, efendim e, hamiyeti İslamiye'yi gösteremez. Gösteremez. Bu adam adamcağız gösterdi. Kaça patlarsa patlasın dedi ve gösterdi. Dedi ki bana kolilerle dedi tefsir getiriyor. Kendi yazdığı meali götürüyor. Eve sokmuyorum dedi. Eve sokmuyorum dedi. Mutezile, Şia doldurmuş karıştırmış dedi. Bütün mezhepleri birbirine katmış karıştırmış dedi. Nasıl böyle oldu diyor adamcağız. Ehli sünnet budur. Oğlun olsa doğruyu söyleyeceksin. Babanın aleyhine olsa doğruyu söyleyeceksin. Ehli sünnette böyle bir şey yok. Yağcılık yalakalık. Bak neme lazımcılık ettiler, yağcılık ettiler diyor. Maymun domuza döndürülecekler diyor hadis-i şerif. Niye ben onun bunu hatırı için, keyfi için maymuna domuza döneyim ya? Sen bana diyorsun ki onu anlatma, bunu anlatma, Zülfiyar'a dokunma, ona reddiye yapma, buna bilmem ne yapma. Sen aklını kendine sakla. Aklını kendine sakla. Bana laf anlatma. Ben kötülükten ne edeceğim? Burada adam kaderi inkar ediyor. Sussun mu, sessiz mi kalacağım? Sünneti reddediyor. Peygamberi aracı kabul etmiyorum diyor. E yani ben bunlara duramam. Bu bir mefkuredir. Bu bir akımdır. Bu onun şahsında örnek oluyor ama biz bu görüşe reddiye yapıyoruz. Bu görüşte kim varsa hepsine reddiye yapmak zorundayız. Esasen bu iş kimin işi? Diyanetin işi. Şu anda bu diyanet ehli sünnet olsa ne yapması lazım? Hemen buna reddiye yapıp e, bütün millete bildiri sitesinde yayınlaması lazım. TRT'nin Diyanet'e tahsis ettiği kanal var. Bu Diyanet'in hiç Mustafa Açtamoğlu yanlış görüşleri var dediğini duydunuz mu? Olmaz arkadaş. Böyle Diyanet olmaz. Bu millet vergi veriyor ya. Para veriyor size imamlarınıza, memurlarınıza ya. Bu milletin dinini korumak sizin göreviniz ya. Böyle olmaz. Trafik haftası. Trafik kurallarına uyalım, uymayanları uyaralım. Uya, uyanık olanları uyutalım. Tabii ya 20 dakikada herkes uyutuyorlar ya. Böyle şey olmaz arkadaş. Bir şeyler anlatın bu millete. Bu milleti kaderi inkar ettirdiler. Sünneti inkar ettirdiler. Ehli sünnet Kur'an'da yok diyorlar. E bu çok fena oldu bu iş. Günahkarlara yağcılık et. Diyanet Kaç senelik? 80-90 senelik kurum ilk bu sene diyebildi piyango almak haramdır diye. Piyango kumarın danışkası, haramın danışkası Yaşar Nuri seneler evvel söylüyordu. Yaşar Nuri'yi beğenmezsin. Ya devlet kumarcılık yapamaz arkadaş, piyangoyu devlet yapmasın diye Yaşar Nuri bile teklif sunuyordu yani. Düşün Yaşar Nuri yani. Yaşar Nuri burada Diyanet'ten çok evvel davrandı. Diyanet daha yeni haramdır diyor. İyi ki teşekkür ederiz, lütfettiniz, kerem ettiniz, iyi ki bu fetvayı verebildiniz ya. Kumarın danışkasına millet 50 trilyon, katır trilyon kumar oynatıyorlar milleti. Kazanan deliriyor, kaybeden intihar ediyor. <laughs> yani böyle bir şey milletin gözü önünde bütün milleti deli ediyorlar ya. Kumarla. Bu devletin olsa ne olur, milletin olsa ne olur? Haram haramdır ya. Bunu niye demiyorsun? Böyleyiz, bu durumdayız. Ondan sonra bana kalıyor iş. Yani bana mı kalması lazım? Memlekette bu kadar tarikat var, bu kadar şeyh var, bu kadar cemaat var, bu kadar vakıf dernek var, binlerce. Ben bunların içinde en garibiyim, en cılızıyım, en zayıfıyım. Benim dernek olarak hiçbir teşkilatım yok ya. İki tane adamım yok ya. Söylüyorum millet yanlış anlıyor. Ya benim cemaat toplanır 50 bin, 100 bin El Fatiha dedi mi dağılır. Bir de hapisten çıkarken toplanırlar. Yok. Hakkınızı yemeyin. Mahkemeye de geldiniz. İyi de bir yağmur yediniz. 8 saat yağmur yedik diyor. Hacı Ramiz Efendi 80 yaşında adam 8 saat yağmurda o vaziyette ayakta duramıyor. Yağmurdan kaçmadım diyor. Allah razı olsun benim cemaatimden. Ama arkadaş mahkemeye de gelme. Hapisten çıkarken de gelme. Hiçbir zaman da arama sorma. Hakkımı helal ediyorum. Yeter ki bu din yıkılırken sen sahip çık ya. Benim vaazlarımı ulaştır arkadaş. Gelip elimi öpmene lüzum yok. Ben eli öpülecek adam değilim ya. Beni benden iyi kimse bilemez. Sen benim vaazımı anlat. Bir kişiye hidayet ver. Lazım değil mi? beni çağırıyorsun. Ne çağırıyorsun beni? Sohbetim ortada. İlimler bırakıyorum size. Öleceğim gideceğim. E ama arkadan bunları yayın. Şimdiden yayın. Milleti çağırın. Ben sizi korumak için uğraşıyoruz. Ben dahi bu kadar sene efendi yanında yetiştim. Vaaz olmasa, sohbet olmasa biraz sohbetlere ara versek gevşiyorum ya. Benim vaazım en çok bana fayda ediyor. Ben kendi vaazından ibret alan bir adamım. Kendim konuşuyorum sonra kendim ne diyorsun Ahmet? Kulağınla dur, aklınla anla. Amel et diyorum kendi kendime. Vaaz etmeden olur mu? Ben vaaz etmeden duramıyorum. Kendime vaaz ediyorum önce çünkü. Senden evvel kendime na nasihat ediyorum. Yani mutlaka canımızı Noel gecesinde ne yapalım? koruyalım, bir camiye bir sohbete atalım. Ben dahil, ben cübbeli hocayım diye kurtulamam bu işten. Ya arkadaş, bir kere biraz erken döndük 12'den, yolda mıydı neydi eve geldik, havai fişekler patlattılar. Ben havai fişeklere biraz bir baktım öyle, ne oluyor diye. Hala onun günahından kurtulamadım ben. Hala onun azabını çekiyorum içimde. Nasıl kefaret olacak acaba? Allah bana ne muamele yapacak diyoruz. Ne baktın o fişeğe diye. Hristiyan merasiminin kutlamasına. Ne baktın? Biraz öyle bir baktık ne oluyor diye. Ben onun günahının vebalini hala taşıyorum şu an. Allah beni affetsin. Siz ne yapıyorsunuz ya? Onun için diyorum o 12 geç, geçsin de bir patlama matlama görmeyelim bir yerde ışık mışık görmeyelim ya. Camide duralım be kardeşim ya. Beladayız ya. Hangi kanalı açsan beladayız kardeşim. En İslami kanallar bile şu anda yılbaşı özel kutlamalarının reklamını veriyor. Her şey para mıdır ya? Sen Müslümansın. Müslümanım diyorsun, namusluyum diyorsun, sahiplerin, dürüstüm diyorsun. Mini etekli kadını reklama çıkarıyorsun. Bini, e, bikinili kadını reklama çıkarıyorsun. Yılbaşının reklamını veriyorsun. Faiz bankanın reklamını veriyorsun. Ne olacağız, nereye gideceğiz ben anlamadım ki. Bu kadar yağcılıkla bu iş düzelir mi ya? Senin o günahı yapman gerekmiyor. Günahkarlara yağcılık ettiler. Ellerinden geldiği halde yapmayın demediler. Mahşere maymun domuz olarak çıkacaklardır diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu beladan kurtulmak için bu Noel katıl, kutlamalarına katılmamak için en ufak bir programdaki değişikliğe bile şahit olmamak için kendimizi camiye atacağız inşallah. Ve insanları da mümkün mertebe uyandıracağız. Siz uyarırsanız Allah da sizi kurtaracak. Fazl-ı keremiyle muamele eylesin. Amin. Şimdi Mevlid-i Şerif okunacak. Birazdan okuyacağım inşallah. Evvela size düğümleri çözecek kıymetli salavat kitabını okuyabildiniz mi? Bakabildiniz mi? He? Bakamadınız. Ya nasıl almadınız mübarek adam ya? Allah Allah. Şurada hadis-i şerifler çok. Bakın ilk bölümün Firisti'ni okuyorum. Dikkat et. Ben size bundan sonra kitap okumayacağım. Firişt okuyacağım. Ne yapayım arkadaş? Şimdi ne diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme selam okumanın manası. Selam veriyoruz ya, Esselamu aleyke. Ne demek bu? Hiç biliyor musunuz? Ama dur bak Allah'ın selamı. Orada alimler iki sayfa yazmış. Haberiniz var mı? Evet. Faziletleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salat okumanın manası. Samimi söylüyorum. Muhammed Hakkı Nazili Hazretlerinin Nusratül Cünüt isimli eserinde ve Hazinetül Esrar isimli eserinde bu manaları görene kadar ben bu yaşa geldim. Salavat okumak ne demek bilmiyorum. İlk bunda yazıldı şimdi. 38. sayfada. Salat okumak ne demek? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için ne istiyorsun sen? İki sayfa izah var. Bunları bilmeden papağan değiliz ya. Akıllı Müslümanız yani. Bir şey okumak lazım. Selam okumak ne demek? Bir kere salat okumanın kazandıracağı faziletler. 81, 83, 85 gidiyor. Dini buraya dikkat edeceksin. Bir kere salat okuyanın işte 10 günah silinir, 10 derecesi yükselir. Bir kere salat okuyana melekler 70 salat eder. Bir kere salat okusa kabul edilse 80 senelik günah silinir. Bir kere salat okusa 3 gün boyunca günahı yazılmaz. Kimin ama? Kimin günah yazılmaz? Burada izah lazım mı? İyi o zaman bir kere salat oku, üç gün ne yaparsan yap. Var mı öyle bir nane? Bunun izahı nerede? 85'te. Çok önemli hadisler bunlar Bir kere salat okuyan cehenneme girmez. Adam 40 kere Kur'an'a atmediyor yine cehennemlik oluyor. Nasıl iş? Hangi salat okuyan? Nasıl salat okuyan? Şartı neymiş acaba? Ya biz binlerce salavat okuduk. Hoca efendi yüz bin salavat okudum duasını yap. Ya bir tanesini tuttursan zaten kurtuldun. Ama acaba tutturabilmiş misin? İzahlara bak. Salat-ı Şerife okumak Uhud Dağı kadar sevap kazandır. Kime? On kere okumak, elli kere okumak, yüz kere okumak, bin kere okumak. Faziletleri neler? 106, 108. Kıyamet günü şefaat kazanıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 50 kere salavat okuyanla musafa edecek. Bunların ama izahları var. 100 kere okuyan bin tane murada aslı olur. Ondan sonra 100 kere okuyanın Resulullah Efendimiz ona duacı olur sallallahu aleyhi ve sellem. Yatmadan 100 kere okusa ölüm anında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölmeden gelir imanını kurtattırır. 100 kereden fazla okuyana şefaat nasip olur. Bin kere okuyan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle cennete omuz omuza yapışık girer. Bin kere okuyanın canı cehenneme haram kılınır. Bunlar hepsi ne? Nereye geldik? Sayfa 120'ye geldik. Bak şu dediğim başlıklar kaç sayfa tutmuş? 120 sayfa izah var. Sen de diyorsun ki bitti işte söyledin zaten kitabı alma lüzum yok. Ne söyledin? Ne, <laughs> ne anladın sen şimdi? Allah Allah, Firişte okuyalım, kitabı almayalım mı demek istedik yani. 120 sayfa burada izah var, 120. Ben 10 dakikada söyledim. 120 sayfa ne yazdık acaba? Roman mı yazdık acaba? Rüyalarımı mı anlatıyorum? Salat selamlar melekler tarafından Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ulaştırılmaktadır. Aşk ile üç kere salavat okuyanın bütün günahları bağışlanır. Aşk ile. Buyurun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Amin. Siz ve alâ seyyidina Muhammed biliyorsunuz. O da doğru. O da güzel. Salavat okumak meleklerin salat ve istiğfarını kazandırır. Melekler Allah'ın ordularının en fazlası. Ne kadar melek var, o hususta bir zat var. Ahmet Ticani Hazretleri yapmış. Aklınız, mantığınız durur, hesap makinalarınız falan her şeyi kapatırsınız. 140. sayfede. Salavat okumak insanın elinden tutup sırattan geçirir. Hangi hadis bu acaba? Salavat okumak allah Teala'nın tecellisini celbeder. Bu tecelli nasıl oluyor acaba? Salavat-ı Şerif okumak kıyamet günü nurdur. Salavat-ı Şerif okumak anında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e en yakın olunan andır. Hızır ve İlyas aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le görüşmüşler mi? Görüşmüşler. Salavat okuma, okuma hakkında ondan bir şeyler işitmişler mi? İşitmişler. Acaba ne işitmişler? Ulemadan birisi Şam'da bir mağarada onlarla rastlaştı. Evliyaullah'tan biri buluştu. Bunu İbn Şakir diyor, Bin senelik mesele ya. Bu zatlara Hızır Aleyhisselam'a dedi kim olduğunu anlamadı. İsminiz ne dedi? De, dedi Hadır dedi. O dedi yani babası da tutuyor mu diye durdu böyle merak edince işte babasının adını da söyledi. E, bu sefer İlyas Aleyhisselam'a döndü. İlyas Aleyhisselam'a sordu. O da İlyas dedi. Ondan sonra o da babasını söyleyince o kesin anladı odur. Hani Ömer Nasuh Efendi Erzurum'da bir camiye girmiş. Hocanın biri ders okutuyormuş. Kenarda şöyle oturmuş. Hoca da biraz acaba Ömer Nasuhi mi demiş ama isminiz demiş, Hacı Efendi demiş, Ömer demiş. Nasuhisi de var mı demiş. <laughs> Nasuhisi var deyince adam defteri kapatmış. 40 tane yanlışı çıkacak yani. Onun için Hızır deyince tatmin olamamış. Biraz durmuş babanız demiş. Değil mi? Hızır Aleyhisselam'ın babasının adı var. İlyas Aleyhisselam'ın babasının adı var. Beşir, İşan, ondan sonra o isimlerle orada çok acayip bir hadis-i şerifler var. Hızır Aleyhisselam'la İlyas Aleyhisselam Efendimiz'den özel duymuşlar bunu. Ve o zata söylediler sayfa 152'de. Salavat-ı Şerife'yi çokça okumanın faziletleri. Kabirde sual cevabına yarar. Düğümlü işleri çözer. Bu kitabın adı ne? Düğümlü düğümleri çözen. Şimdi orada işte salavat okuyan düğümlü işleri çözer. Hangi salavat düğümlü işleri çözer? İki tane salavat var. Cuma gecesi yapıyorsun. Hangi işin düğümlendi? Sabaha hallolmuş. Bitti. Evet kesin. Yeter ki itikad eylecek. Sayfa 157'de. Bakayım. Oraya kadar geldik şimdilik. Teberrüken bakayım orada görebilecek miyiz? Tabi ben ha burada Allame Mecudin Firuzabadi senediyle zikrediyor Ebul Muzaffer İbdül Hayyam Seberkandi diyor ki Şam'da Kâb Hazretlerinin mağarası diye o mağaraya girdim yolu şaşırdım baktım bir zat gördüm dedi bana yürü yürü gittim peşine dedim belki de Hızır'dır dedim ismin ne dedi Kadır durdum dedi İbnü İşa İşa ediyor. O da Ebu Abbas. Künyesi de Ebu Abbas'tır. Hızır Aleyhisselam'ın adı neymiş? Havır. Havır. Ve labva var ya ve labva. Havır. Öyle belki de Hızır Mızır dersiniz görüşme nasip olmaz yani. Benim adım Hızır değiller. Adı neymiş? Havır. Babasının adı İşa. Künyesi ne? Ebu Abbas. Bunları iyi bilirseniz çok şefaati var ha. Özel destekler gelebilir. Baktım bir de arkadaşını gördüm. Dedim adı nedir? Dedi İlyas. Durdum acaba kimdir? Dedi İbnü Beşir. Dedim Allah size rahmetiyle muamele etsin. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hiç gördünüz mü dedim. Bunu söyleyen zat Ebul Muzaffer İbni Hayyame Semerkandi Hazretleri Firuzabadi senediyle zikrediyor. Hiç arada atlama yok. Dediler neam gördük. Dedim bi izzetillah kudreti. Allah'ın izzet ve kudretinin hakkı için. Le tuhbirani şeyin hatta erviyankuma. Ben dedi sahabe değilim. Epey zaman sonra geldim. Ama sizden direkt alırsam Resulullah'ı görenden almış olurum. Tabi'in durumuna dönerim yani. Onun için sizden bir hadis rica edebilir miyim? Böyle şeyler var biliyor musun? Hıdır, Ali, Hıdır Aleyhisselam direkt aldığı için Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem şu anda Hıdır Aleyhisselam'la biri görüşse ona dese ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den kendi kulağınla duyduğunu bana anlat. Bu adam ne oluyor? Direkt sahabeden bir sonraki duruma dönüyor. Allah Allah. Hadır Aleyhisselam'la görüşenler var tabi. Dediler ki biz Resulullah'a işittik. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ma min müminin salli ala Muhammedin illa nuddara bi kalbu ve neverullah azze ve cel. Hangi bir Müslüman Muhammed'e salat etse Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve Mutlaka kalbi sevinçlerle doldurulur. Allah cemalini onun yüzünü nurlarla doldurur. Ve men salli ala Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Kim Muhammed'e salavat getirirse Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellim tuhhira kalbu minen nifak. Ha şimdi hakiki ut geldi ha. ha. He? 3000 lira mı? TL mi? E bak. Nasıl anlıyorum maldan? Ya hakiki ut şimdi geldi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve alâ alâ 3 bin, 5 bin acayip senede bir kere mevlid ya. Ne yapalım? Parayı benden alın. Ya da bölüşelim, kırışalım. Biraz zor gelebilir bana da. <laughs> Şimdi bu cennetten gelen budur. Hakiki cennetten indirilen Hindistan'daki esas ot budur. Kokusu da budur. Allah'ım salli ala sena Muhammedin ala sellem. Size kadar gelmeyebilir. Üç bin lira size nasıl gelecek oradan? Ha bu üç kişide kalır yani. Her kim Muhammed'e salavat okursa sallallahu aleyhi ve sellem tuhira kalbu minen nifaki kema yutahhiru sevbel ma'u Su elbiseyi nasıl temizler? Kip kirli elbise. Bir suya sokarsın, bir sabun tertemiz bembeyaz çıkar. Salavatı aşk ile okursa kalbi münafıklıktan tertemiz olur diyor. İnşallah münafıklıktan beraatımızı alacağız salavat-ı şerifeler sayesinde Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ve sellim teslimen kethira. Burada ileride geliyor bu cuma bahsinde. Burada onu beyan ettim size. Şimdi salavat-ı şerife'nin faziletleri artık saymakla bitmiyor. Rabbinin rızasına erer diyor. Kıyamet günü kurtulanların ilki olur diyor. Bunlar devam ediyor. Rızıkları çoğaltır, isteklere ulaştırır, unutkanlıktan korur, Havz-ı Kevser'den içmeye vesile olur. Efendim, cennette eşlerinin çok olmasına vesile olur. Arşın gölgesinde bulundurur. Vefat edeceği zaman melekler imdadına yetişir. Çok salavat-ı şerife okuyan Allah'ım salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sellem uyanıkken bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle görüşebilir. Uyanıkken görüşenler var mı? var ama 17 bin, 20 bin okuyor günlük. 17 bin, 20 bin, 30 bin böyle okuyorlar günlük. Arada da bir günah tabii işlemiyorlar öyle. Televizyona bakarak Allah'ıma salli çekmiyorlar. Huzur üzere, rabıta üzere okuyorlar. Onlar görüşüyorlar. Şimdi geldik üçüncü bölüm. Bu üçüncü bölümdeki salavat-ı şerifeler efendim beyan ediliyor. Size ben Evvela düğümlü işleri çözen, sıkıntıları gideren salatü selamlar. Birinci salatü selam, salatül inkaz, kurtarma salatı. İmdat. Bu İmam Nevevi Hazretleri naklediyor 189'da. İkinci salat Ahmet Rifa Hazretlerine mensup hallül ukat, düğümleri çözme salatı. Bu salat direkt düğümleri çözüyor. Evet. Üçüncü, dördüncü ikisi bir. On kere okuyanın bütün işleri kolay geliyor. Nur salatı, miraciye salatı. Hiç duydunuz mu? Duymadınız. Seyyid İbrahim Ahsen Hazretleri de bunları beyan ediyor. Bunların Abdülkadir Geylani Hazretlerine nispeti Hizbul Bahr'ın e, İmam Şazeli'ye nispeti gibidir. Yani binlerce kişi bizzat ağızlarından almıştır. Efendim sıkıntıların açılması için okunması denenmiş muhabbet salatı. Aman ya Rabbi. Bunu ben muvaciyede okumak nasip oluyor bana. Başka zaman aklıma gelmiyor. Tam muvaciyede durunca böyle bir salat olmaz yani. Bunu mesela bu gece size bunu verelim. Ne diyor? Allah'ım salli ala seyyidina Muhammedin bi kaderi hübbike fih. Ya Rabbi diyor. Sen diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat et. Ne kadar salat et? Onu ne kadar seviyorsan o kadar salat et. Vezitni ya Mevla hübben fi. Ey benim Mevlam diyor. Benim de ona karşı olan sevgimi gün be gün ziyade et diyor. Ve bicai indek fericanni manefi. Onun senin yanındaki makamı mertebesi hürmetine içine düştüğüm sıkıntıyı benden keşfet diyor. Aç diyor. İlahi ilâ selüke raddel kaza. Ya Rabbi benim başıma bir kaza kader takdir ettiysen bir bela, ben senden o kaderini reddetmek istemiyorum. Bel eselüke lütfefi. Gelirse de kazana razıyım ama yumuşak gelsin, lütfunla muamele et diyor. Yani en zor işi bile Allah adama kolay getirebilir mi? Getirebilir. Ve ala Ali ve sahbihi ve sellim. Evet. Bu çok büyük bir salattır ve sizlere bunu ithaf ediyor. Bu 197'de. Şimdi 190'dan beri başladı. Böylece bu salavat-ı şerifeler devam ediyor. Hallül ukat düğümleri çözme salavatı, sıkıntıları açan, muratları hasıl eden geçen gece söyledim. Miftahul esrar, misbahul ahyar ala seyyidil ebrar. Ne diyor? hayırlı kulların kandili, bütün sırların anahtarı olan salat. Kime salat? İyi kulların efendisine. Allahu salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali ve sahbihi ve sellem. Bu salavat-ı şerife çok değişik bir salavat. Başa Allahu salli salaten kamileten ve sellem selamet teammen diye başlıyor. Ala seyyidina Muhammed dedikten sonra tüncina'ya geçiyor. Tüncina'yı da biha ile gitmiyor, bihi ile gidiyor. Biha ile giderse ne oluyor? Tüncina biha. Meşhur olan o. Biha giderse salavat hürmetine beni kurtar, salavat hürmetine diyor. Bihi giderse ne oluyor? Muhammed Mustafa hürmetine beni kurtar. Sallallahu aleyhi ve sellem onun hürmetine bütün hacetlerimi gör. Onun hürmetine günahlarımdan temizle. Onun hürmetine derecelerimi aleyle. Onun hürmetine hayatımda mematımdan sonra gayelerin, hedeflerin en nihayetine ulaştır diyor. Sonuna ehli beytini de katıyor. En sonunda işi bitiren nokta bir adedi ilmike bildiklerin sayısınca diyor. Bu salatı burada şeyde size beyan ettim. Ee, Sinan Erdem'de de beyan ettim. Bu salatın fazileti hakkında çok beyanlar yapılmıştır. Efendim ben size orada zikrettim. Diyor ki bu bazı ehli havas yani Allah dostları bizzat tatbik etmiş, tecrübe etmiş, meşayihtan naklediyor. Her kime bir elem. Sekizinci maddeyi okuyorum. 8, yedi maddeyi Sinan Erdem'de okudum. Bu salatın faziletini söylüyorum. Kime bir acı, keder yahut hastalık, hatta delilik. Deliliğin çaresi var mı? Delirdi yani. <laughs> Tımarhane paklamaz. Evet, isabet etse Miftahul Esrar salatını bir kere yahut 3, 5, 7 ve daha ziyadeyle yazacak. Bak yazacak. Yazılacak ona. Deli nereden yazacak? Deli zaten yazsa akıllandı demektir. O kağıdı su içine koyup o sudan üç gün veya daha ziyade günlerde peş peşe için allah Teala bu salatın bereketiyle şifa ihsan eder. Önce bunun vefkini yazsın diyor. Sonra salavat-ı şerife etrafına yazsın. Vefkı burada 215'te. Arapça rakamlarla. Salavatın vefkı buradadır. Bu aynen tatbik ediliyor. Ne diyor burada? Bu vefkı şerifte daha nice faziletler var. Bu salat-ı şerifi okumaya devam eden vefkı şerifi üzerinde taşırsa çok faydalar var. Bu işaret kafidir. Sureti şudur diyor. Vefk ilmi tabi onu anlatıyor. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a öğretti bu vefk ilmini diyor. Şifalar içinde bu vefk, bu Miftahül Esra salavatının faziletleri. Ben size orada anlattım ki efendim namazdan sonra şu kadar okunursa, günde şu kadar okunursa rızıklar nasıl yağacak? Gökten yere iner gibi, yerden mantar biter gibi hiç sahibi anlamadan bu kadar rızık nereden geldi diyecek. Yeter ki ihlas olsun. Bu salavat 206. sayfededir. Faziletleri tabii evvelden daha geriden başlamaktadır. Buradan ileri inşallah önümüzdeki derslerde birkaç faziletli salavat daha size Allah nasip ederse talim edeceğiz. Kaç tane düğümleri çözen salavat biz burada almışız? 25'i gördüm. 27 diye hatırlıyorum ama 28'miş. Ha siz e, tabii ki e, 28 tane salavatın her birinde farklı hasseler var. Yani özellikler var. Denenmiş olan e, faziletli salavatlar var. Bir cuma gecesi yapıyorsun. Ondan sonra ikinci cumaya kadar mutlaka o muradın oluyor veya üçüncü cumaya kadar bu kesindir diye alimler te tecrübe etmişler. Bunları tek tek okursunuz. Allah Teala amele muvaffak eyleye. Amin. Allah'ım amin. 66. Risalemiz Rabbim 166.yi de görmeyi nasip eylesin. Bu mübarek Mevlid ayının adağıdır. Adağımız yerine geldi. Allah'ıma çok hamdü senalar olsun. Bizi bu senede Habibi ile ilgili sallallahu aleyhi ve sellem bir kitap çıkartmaya bizi muvaffak eylemesinden dolayı. Şimdi efendi kardeşlerimiz dergi çıkmış. Bu sefer dergide Tarikat-ı Halidiye Adabı Risalesini devam ediyoruz. Geçen ay okudunuz mu? He? E diyorsunuz ki zaten kaç maddeyi sen okudun. Biz de okumadık. Siz böyle bir şeyler yapabilirsiniz ha. Ahmet Siyahi Hazretlerimizin Kaddesallahu sirruhu 19. maddeden başladık. Mektubun Arapçasının da resmini koyduk ve 57. maddeye geldik. Bitti mi? Bitmedi. Bir dahaki ay devam edeceğiz. İnşallah. Şimdi mesela bir madde okuyorum. 22. madde. Bir madde okuyacağım. Geri kalanlar siz okuyacak mısınız? He? Koca Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin edepleri yani. Diyor ki, mürşidi ziyaret etmek bahsindeyiz. Geldiklerinde ise mürşitlerinin hizmetinde olanlardan şeyhlerinin yanına girmek için izin niyaz etmelidirler. Yani izinsiz girilir mi? Girilmez. Hizmetçilere önem verilecek. Eğer izin verilirse yani hizmetçiler buyur gir derlerse girerler. İzin verilmediği takdirde ise dönüp gitmelidirler. Ama dönüp giderken ya bunlar ne biçim hizmetçi, bunlar bizi görüştürmediler diye hizmetçilere hakaret etmemelidirler. O kapıda kim hizmetteyse Şeyh Efendi'nin hatırı için hizmetçilerine çok özel önem vermelidirler. Öyle mi? Ya. Ben o kapıya gidiyorum. Bana diyorlar bir iki dakika bekletiyoruz seni kusura bakma. Sabaha kadar da bekletebilirsiniz diyorum. İsterseniz kapıdan da geri döndürebilirsiniz diyorum. İsterseniz dış kapıdan da geri döndürebilirsiniz diyorum. Siz burada vazifelisiniz. Ben Efendi Hazretleri ziyarete geldim. Mevla benim ziyaretimi kabul eder. Her şey niyete bağlıdır. Ben sizin dediğinize tabiyim diyorum. Onlar da diyorlar ki sen böyle terbiyeli olduğun için de her dakika sana bu kapı açıktır diyorlar. Geçen gittim Efendi Hazretleri tam yatmak üzereydi. Hacı annem sormuş, cübbeli gelmiş kapıya alalım mı? Al al demiş. Girdim ta oda ver 10 metreden ses de vermiyoruz. Zaten sesi de yakından duyuyor. Hiç ses de vermedik, bir şey de vermedik. Ta kapıdan bizi görmüyor. Yatıyordu mübarek. Kaç metre ötede Sinan Hoca, Şefik Hoca da orada böyle elini uzatmış. Böyle bekliyor böyle uzatmış. Kimseye yapıyor mu dedim yapmıyor dediler. Ha şimdi edepli olursan Edepli edepli. Ben gittim görüştürmediler. Görüştürmeyebilirler. Müsait olmayabilir. Rahatsız olabilir. Ne fitne yapıyorsun? Ne fitne yapıyorsun? Git kapısını yala yut. Öp. Çekil. İzin verirlerse girersin. Camdan gösterirlerse camdan görürsün. Dıştan gösterirse dıştan görürsün. Hiç göstermezlerse rabıtanı yaparsın. Ziyaretin kabuldür. Efendi Hazretleri'nin hepsi malumdur. Her zaman görüştürülemeyebilir ya. Evliyaullah her dakika seni mi görüştürecekler? terbiyeli olmayanlar zarar ederler. Çünkü öyle adamlar gördük. Benim talebem talebemin talebesi. Bir hava, bir hava, bir hava. Bir kere görüştürmediler. Adam kalktı. Kürsüden efendiye hizmet edenlerin aleyhine bindiriyor. Yahu sen efendiye hizmet eden adamlar 24 saat orada gece gündüz uykusuz. Gece gündüz orada gelen giden var. Ben şahidim. Gece gündüz hizmet var. Adam orada o kadar hizmet ediyor. Sen keyfine göre takılmış. Kalkmış gelmişsin. Görüşmek müsait olmaz. Görüştürülemedi diye sen nasıl kürsüye çıkıp da millete e, hakaret edersin? Senin buna ne hakkın var? Ama allah Teala ne yaptı? O kişiyi vazifeden aldı. Uzaklaştırdı. Edepsizler mahrumdur. Bu kapıda edep kapısıdır. Kimse efendiye hizmet edenlere dil uzatmasın. Ben efendiye bugüne kadar kimler hizmet ettiyse 40 senedir yanındayım. Kimler hizmet ettiyse hoca olmasa da, alim olmasa da, Elini öpüyorum, ayağına eğiliyorum. Şeyhime hizmet ettiği için. Bu kapıda öyle ben hocayım, ben şuyum, ben buyum. Havalı olmak yaraşmaz. E orada hizmet edenim ben hocasıyım. Olabilir. Ben de senin hocanım. E ne olacak şimdi zincirleme trafik kazası mı yapalım yani? Sen de şimdi bu benim talebem. Bu bana niye böyle hareket? Ya bu artık efendinin hizmetine girmiş. Burada hizmette olduğu için sen ona ben bunu hocasıyım diye hareket çekemezsin kardeşim. Tarikat bu ya. Edep bu kapısı ya burası ya. Terbiyeli ol. Evet. Zira mürşidi kamillerin asla boş vakti olmaz. O vakitte ya meşguldürler veya kabız manevi tutukluk halleri olabilir. Manevi gazap, sinir hali olabilir. Belki dünyanın bir yerinde bir imdat eden gavs diye medet bekleyen, rabıta yapan bir müridi kurtarmakla meşgul olabilir. Öyle mi? E biliyor bu kadar kıssa okuyorsunuz. Bunlar geldi geçti mi yani Efendi Hazretlerinde yok mu o haller yani? Ya sen ne diyorsun kardeşim ya? Kaç tane polis geldi özel harekat? Eski PKK zamanları 80'li işte ilk çıktığı dönemler. Ben şahidim ya. Adam diyor ki kurşunum bitti diyor. Beni tam öldürmek üzereydiler diyor. Bir zat geldi diyor. Orada bana diyor silahım bütün kurşun doldu. Benim elimden tuttu at diyor. Kendi canımı kurtardım. Arıyorum arıyorum arıyorum o zatı bulamıyorum diyor. Adam İsmail gelmiş. Bir gördü dondu kaldı böyle titriyor. Sizdiniz diyor. Efendi Hazretleri diyor ona ki o sen miydin? Tabi orada çakan çaktı işi ya. O sen miydin diyor. Çeçenistan Harbi'nde evvelki şey bu Kadirov değil bu Dangalak. Esas Çeçenistan e, muharebesinde Efendi Hazretleri ne kadar biliyorsunuz eski ihvanlar var içinizde. Canıyla malıyla fedakarlık etti. Çeden sana dua dua dua. Hacı Bilal geldi Allah rahmet etsin Atabazan'dan. Hacı Bilal de şey bir adam, çok nazlı bir adam. Efendi Hazretleri tutar seccadeden kaldırır yatırır. Kıbleyi eskittin hocam. Amma da zikrediyorsun. Biraz dinlen der. O kadar nazı geçiyor. Efendi Hazretleri demiş ki Fahri Efendi'ye kim, ben biraz meşgul olacağım. Kimseyi alma. O da geldi, Fahri Efendi'yi de dinlemedi. Pat açtı, açar açmış. Efendimiz uzatmış, bastonu da böyle yapmış. Böyle nişan alıyor. Bir anda açılmasın dedi ya kapı. Bir anda durdu. Hacı Bilal de çok şey şakacı şamatacı adam. İlla zorla zorla zorla Çeçenistan'la meşguldüm dedi. Sonra oradan gelen adamlar cephede bizimle beraberdi diyorlar. Dünya kadar biz bu hususta Efendi Hazretleri'nin yanında gelenlere şahit olduk. Geçen gün Sudan'ın hükümdarı neydi? Beşir mi? Beşir'in kardeşi geldi. Efendimiz'e ziyaret etti. Marifet dergisinde çıktı. Adam Sudan'ın kralının kardeşi. Niye geldi? Şekerden komaya girmiş. Tam e, ölecek durumda artık. Aklı fikri gitmiş. O arada bir zat geldi diyor. Bana okudu üfledi. Beni rahatlattı. Bu zat kimdir diyorum diyor yani. Artık e, dünyadan kopmak üzere komada. Demişler ki Türkiye'de Nakşi Şeyhi'dir. Dememişler Mahmud Efendi. Adam tabi öyle bir tanıyor ki orada demiş ki ya bu nerededir, Nakşi Şeyhi kimdir, nedir hiç efendiden adamın haberi yok. Demişler Türkiye'de Nakşi Şeyhlerinin resimlerini gösterirken efendiyi görünce bu demiş. Adam kalktı geçen de ziyarete geldi. Komadaydım dedi siz geldiniz diyor. E şimdi sen ne anlarsın? Evliyaullah meşguldür diyor. Meşguldür diyor. Kabız halinde olur, manevi tutukluk olur, istikrak hali olur. Allah Teala'dan gelen feyiz ve tecellileri müşahese boğulur. O anda kendinde olmayabilir. Birisinin gelmesini istemez. Birisinin ona bir şey sormasını istemez. Bazı kere öyle bir celal hali oluyor ki öl git yani. Gökten düşsen daha tercih edersin. Biz onun yanında neler şahit olduk yani. Sen onun manevi halini o anda bir şey sorup da bozarsan ne olur kardeşim helak olursun ya. Tabi o sana beddua edecek hali yok. Ama şey yapıyor. Yani Mevlasından onu ayırıyoruz. O şimdi kendi gözünü açar. Ne, ne diyorsun der. O zaman sorulur. Öyle ders halinde görmüyor musunuz? Devamlı tesbih elinde. Görmüyor musunuz? Devamlı gözleri kapalı. Neyle meşgul oluyor yani? Siz ne zannediyorsunuz Evliya Allah? Evet. O vakitte mürşidin yanına varmak mürit için zararlı olabilir. Eğer belki seni kabul etmediler, belki senin karınadır. Belki de sen görüşseydin manen çarpılabilirdin. Geri dön dediler, geri döneceksin ya. Veyda kılarcıu fercu. Kur'an'da bile diyor ki dönün denirse dönün diyor. Eski Kapıda kavga gürültü çıkartmayın. Dönmeniz sizin için daha temizleyicidir diyor. Ayet bu. Onlar müritlerinin faydası için geri dönmelerini emir buyurmuşlar olabilir diye düşünecek. Hiç üzülmeden aynen görmüş gibi feyizlere gark olarak geri dönmelidirler. Mürit olmayan kimseler de böyledir. Bu hali birmeden girerlerse pat diye yanına girdi. O anda onun feyzini kaçırttı veya dersinin huzurunu bozduysa mazurdurlar bilmeden girdilerse. Eğer bunları bildikleri halde yine izinsiz olarak girerlerse bu edepsizliktir, kibirli davranmaktır ve şeytan sıfatıdır. Biz bunlardan Allah'a sığındık diyor Ahmet Siyah Hazretleri Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin edeplerini yazarken. Faydalı mı oldu bu sizin için? He? İşte ben sizin faydanıza çalışıyorum. Terbiyesizlik yapmayalım. Allah'ın kapısından kovulmayalım. Efendi Hazretlerimize karşı edepsizlik olmasın. Hizmetinde bulunanlara terbiyeli davranalım. Onlar da vazife yapıyorlar. Tamam mı kardeşim? Bu 22. madde. Burada daha kaç madde varmış? Bu ders 57'ye kadar geliyor. Burada biz 18'i geçen dergide yazdık. 19'dan başladık. Osmanlıcasının da resmini çektim. Buraya şey koydum. Bu birinci vasiyetim dergideki bu yazıyı okumanızdır inşallah. Ondan sonra Ahmet Siyah Hazretleri'nin oğlu Ahmet Hicabi Hazretleri. Bu da Evliyaullah'ın reislerinden. Fethullahil Akri var. İstanbul'daki Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin direkt halifesi. Onun yanında da çok seneler kaldı. Ondan icazet istedi. O da dedi babanızın icazetine ek yazayım ilave. Yeni bir icazet yazmayayım babanıza edepsizlik olur. Fethullahil Akri Hazretleri Halid-i Bağdadi'nin direkt halifesidir. İstanbul'daki en büyük üç veliden biridir. Onun da halifesidir. Ahmet Hicabi, Ahmet Siyahi Hazretleri'nin oğlu Ahmet Hicabi. Ama nasıl bir veli, nasıl bir veli? Onu da yazdık. Onu da Kastamonu'da kabri şerifi babasının yanında ziyaret nasip oldu. Sizler okursunuz. Bir veliyi tanırsınız, şefaatiyle tanışırsınız inşallah. Şimdi dergimizin kapağında ne koyduk? Kainatın Efendisi'nin sallallahu aleyhi ve sellem Hatice annemizle Mekke'de Mekke'de yaşadığı evin odaları bu şu anda yok. Yıkıldı. Siz gittiğiniz dönemlerde de yoktu. Ben 81'de gittim yoktu. İlk gittim de 81 yoktu. Bu Osmanlı döneminden kalmadır. Bu resimler bu şurada beyaz çizgili yer Fatma annemizin doğduğu noktadır. Burada Fatıma Tü Zehra doğdu. Radıyallahu Teala. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mihrabı, heyeti kabul, heyetler geliyordu kabul ettiği odası, Hatice validemizle yaşadığı oda. Ben biraz daha resimler vardı sığmadı. Ama bakıyorum Hatice annemiz zengin olduğu için bayağı 4-5 odalı evi var. Medine'ye geldiğinde 2-3 metrekare bir hanımının odası. Hatice annemizle olan odada heyetleri kabul odası bile var. İki yerde namaz kıldığı ibadet ettiği yer var. Sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin efendim mermerli olan mihrap kıble mescidi Aksa'dan Mescid-i Haram'a dönmeden evvel Resulullah Efendimiz'in namaz kıldığı kutsal mekan. Mescid-i Aksa'ya doğru kıldığı mekan. Bütün hepsinin efendim bizlere bereket olsun, rahmet olsun, rahmetlere vesile olsun. O sevgilinin sallallahu aleyhi ve sellem hatırasıdır. Kıymet bilmediler. Oraları yıktı geçirdiler. Allah Mevlid'in bulunduğu yerin yıkılmasından muhafaza eylesin. Bir tek eser olarak o kaldı. Bu mübarek mekanlarında bize hatıraları, resimleri kaldı. Bu mübarek resimlerde oraları hatırlıyoruz. Kimi hatırlıyoruz? Bu odada kim oturdu? Hicretten önce, Hatice annemizle evlendikten sonra 10 sene bu odada kim oturdu? Buralara kim ayak bastı? Bu mihrapta kim namaz kıldı? Ne diyor Kaside-i Bürde'nin başı? Emin tezekkürü ciranin bidi selemi. Mezeşte de mancera min mukletin bidem. Ey peygamberin gerçek aşığı, sen niye ağlıyorsun? Hem de gözünden kanlı yaşları, yaşı kanla niye karıştırdın? He ben anladım diyor. Sen bana demiyorsun ama sen selem ağaçlarının Mekke Medine arasındaki yolda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem selem ağaçlarının dibine otururdu. O selem ağaçlarının altına oturan o dostunu, o sevgilini, yarını andığın, ona rabıta yaptığın, onu hatırladığın için kendine gelemedin Gözünden yaşı kanla karıştırıyorsun değil mi diyor. Niye gizliyorsun diyor. Demek ki onun oturduğu ağaca bile rabıta yapılıyor. Onun evine rabıta yapılıyor. Sallallahu aleyhi ve selleme ait ne varsa onlar hayalde tutuluyor. Hafızada muhafaza ediliyor ki bu bizi ona yaklaştırıyor. Bize onu hatırlatıyor değil mi? Onu hatırlatan her şey rabıtasına vesiledir. Rabıtaya vesile olan her şey bizzat maksut, maksat ve maksut hükmündedir. Çünkü vesileler için ne vardır? Maksatlar hükmü vardır. Bir şey asıl gaye o ağacı hatırlamak değil. Asıl gaye o evdeki efendim o e, taşı toprağı görmek değil. Ama asıl gaye nedir? Asıl gaye sahibini düşünmektir. Ne yapıyor Mecnun? Geliyor Leyla'nın oturduğu evin duvarlarını öpüyor, öpüyor, öpüyor. Emurru aled diyari diyari Leyla Ukabbilu del cidara ve del cidara ve ma hubbu diyari şegafne kalbi ve lakin hubbu men sekened diyara Deylanın yurtlarına yaşadığı yerlere uğruyorum ara sıra gidiyorum gittiğim zaman o duvarları tek tek duvarları öpüyorum diyor bu duvarların diyarların sevgisi kalbime işlememiş ama bu diyarlarda sakin olan, evvelce burada yerleşmiş bulunanın sevgisi kalbime yerleşmiş diyor. O zaman bir kadına karşı efendim olan sevgiden daha ileri geçmesi lazım değil midir? Kainatın efendisinin sevgisi sallallahu teala aleyhi ve sellem ona ait olan her şeye saygı gerektiriyor, hürmet gerektiriyor, sevgi gerektiriyor. Onları hatırlamak icap ediyor. Bu dergimizde böylece hayırlara vesile olsun, bereketlere vesile olsun. Ya Rabbel Alemin ve ya hayran nasirin ve ya hayral fatihin. Şehitlerimize rahmet eyle. Kabirlen nur eyle. Derecelerini âli eyle. Bu vatanda okunan ezanların, kılınan namazların, bütün Kur'an medreselerinde okunan Kur'anların, bütün zikirlerin, bütün böyle toplanan binlerce, on binlerce dünyanın, Türkiye'nin özellikle her yerindeki zikir meclislerinin, mevlid meclislerinin sevabına onları ortak eyle ya. Çünkü onlar bu vatan bölünmesin diye bu eşkıyalar bizim üzerimize gelip camilerimizi yakmasınlar, namazlarımızı dağıtmasınlar, cemaatimizi taramasınlar diye canlarını feda ettiler ya Rabbi. Sen de onlara cennetini lütfeyle ya Rabbi. Amin. Cemalini bahşeyle ya Rabbi. Amin. Bundan evvel ölen şehitlerimiz de bu dualara ilhak eyle. Amin. Ufak tefek kusur küsür günahları var. Hepsini affeyle mağfiret eyle. Hepsini tertemiz eyle. Kanlarının ilk damlasıyla mağfurin zümresine ilhak eyle. Amin. Geride bıraktıkları çoluk çocuklarına sabrı cemile cizil ihsan eyle. Bu şehitlerin bütün zürriyetlerini Kur'an'a, dine, İslam'a, vatana hadim eyle. Allah'ın bütün zürriyetlerini de ehli sünnet üzere yaşayıp ölmeye muvaffak eyle. Onların bu yolda şehit olmaları hürmetine kıyamete kadar nesillerini iman ile muhafaza eyle. Allah'ın vatanımızı, İslam vatanlarını iç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Allah'ım sen bu vatanda askere, polise kurşun sıkan, bu milletin huzurunu kaçırmaya çalışan PKK teröristlerini, Ermeni döllerini, arkalarındaki bütün kuvvetleriyle ve onlara maddi ve manevi sahalarda destek veren iç ve dış düşmanlarla beraber kahru mahru perişan eyle. Şu mübarek gecede helak eyle. Amin. imkanlarını iptal eyle. Amin. Nesillerini kurut ya Rabbi. Amin. Sen fazl-ı onların şerini bizden def-u eyle. Amin ve dış güçleri de onlara yardım edenleri de rezil rüsvay eyle. Bu vatanı bölemeyeceklerini anlamalarını nasip eyle. Amin. Ya Rabbi sen onları ibret alanlara ibretlik hale getir ya Rabbi. Amin. Kazdıkları kuyuları başlarına çevir ya Rabbi. Amin. Sen vatanımızı muhafaza eyle. Suriye'ye yardım eyle. Amin. Okunan Mevlid-i Şerif okunacak Mevlid-i Şerif hürmetine Suriye'de ehli sünneti aziz eyle. Amin. Esed'in zulmünü nihayet erdir ya Rabbi. Amin. İran'a ve ehli sünnete İslam devleti nasip eyle. Amin. İran'da, Irak'ta, ya Rabbi Yemen'de, ya Rabbi her neresinde Myanmar'da, Doğu Türkistan'da, Filistin'de, Gazze'de, Afganistan'da, Pakistan'da, Allah'ım ektar arzın her neresinde zulme uğramış mazlum el sünnet kardeşlerimiz varsa halasa ile, esirleri halasa ile, Amin. hapishanedekilerini halasa ile, maddi manevi aziz ile, bu zilletlerine nihayet ver ya Rabbi. Rahmetellil aleminin gönderildiği ay ve gece hürmetine, şu mübarek onun gönderildiği hafta hürmetine, onun gönderildiği mübarek ya Rabbel Alemin bizim selamlarımızı, salatlarımızı mübarek kulağıyla duyduğu cuma gecesi hürmetine. Amin. Ya Rabbi sen fazl-ı kereminle bu mübarek ay Rabi ayıdır, bahar ayıdır, sevinç ayıdır, ferah ayıdır. Ümmet perişan oldu, ehli sünnet zelil oldu. Mevlidi kutlayan o Suriye'deki o kadar milyonlarca ehli sünnet kardeşimiz bir ay Habibinin mevlidiyle sevinen, şenlik yapan, evlerine ocaklarına şenlikler yapan bir ay boyunca Habibinin sevgisiyle coşan o insanlar muhacir oldu, şehit oldu, gazi oldu, perişan oldu, aç kaldı, sefil kaldı. Kurban olduğum Allah'ım sevgilinin hürmetine ya Rabbi. Amin. Sevgiline olan sevgin hürmetine ya Rabbi. Amin ona hürmet eden bu Suriyeli Müslümanlar hürmetine. Ya Rabbi o garipleri sen fazl-ı kereminle yurtlarına geri döndür ya Rabbi. Yaralarını sar ya Rabbi. Fakirliklerini gider ya Rabbi. Denizlerde boğma ya Rabbi. Yollarda aç kusursuz bırakma ya Rabbi. Ya Rabbi Habibin hürmetine yetiş onlara ya Rabbi. Sen fazl-ı kereminle onlara yardım eden bu Türkiye devletine, hükümetine de yardım eyle ya Rabbi. Maddi manevi darlandırma onları ya Rabbi. Bu yardımlarından dolayı vatanımızı bölünmekten muhafaza eyle ya Amin. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluh. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin. Adede ma ilmullah. Allah, Allah, Allah. Ruhlerine hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, İsmail, Hasan, Yusuf, Muammer, Alaaddin, Alaeddar, Mustafa, Şerafettin, Hüseyin, Ahmet, Mehmet, Halit, Murat, Bilal, Fevzi, Yakup, Miktat. Aynen bizim gibi yaşıyorlarken, şimdi kabirde bizlerden hediye bekliyorlar, senden rahmet bekliyorlar. Ruhlar için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Fatıma, Hatice, Selma, Nevin, Selma, Neslihan, Şükran, Sevim, Hatun, Hanife, Sadice, Nazife, Rabia, Habibe, Çiğdem. Bunlar da meyyiteler. Kabirlerinde senden rahmet beklerler. Bizden dua diye beklerler. Ya Rabbel Alemin her birerlerini ellerine affeyle mağfiret eyle. Amin. Lütfunla muamele eyle. Amin. Kabir azapları varsa şu saatte defuref eyle. Amin. İstirahatlerini yevmen feyvmen müzdad eyle. Amin. Ruhlar için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. La ilahe illallah محمد رسول fi في كل ve nefesin, عدد ما أمسعه علم Allah, Allah, Allah. Ya Rabbi her birerlerinin kabirleri, mekanları, makamları, halleri sana malumdur. Şu saatte hediye eyledik. Dağlar emsali rahmetler halinde şu kabirlerine ihsal eyle. Amin. Nurları kabirlerine idhal eyle. Amin. Mahşere kalkana kadar bu nuru kabirlerinde ipka eyle. Amin. Kabirlerini nursuz bırakma ya Rabbel Alem. Azapla doldurma ya Rabbel Alem. Ya Rabbi hediyelerimizi vasıl eyle. Bizlere de arkadan böyle okunmak nasip eyle. Amin. Mahşere çıkarken de kelime-i şehadetle çıkmak ve sıratı şimşek gibi geçmek ve defterlerini sağ elinden almak, Havzu Kevser'den içmek nasip eyle ya Rabbi. Amin, Allah'ım. Amin diyen dillerde bu dualara ilhak eyle. Amin, amin diyenlerin de geçmişlerini bu dualara ilhak eyle. Amin. Zenginsin Allah'ım. Hepsine lütfeyle kerem eyle. Fazlu kereminle ya Rabbel alemin. 75 bin kelime-i tevhid, 59 bin salavat-ı şerifeler, 341 340 bin Atel Kürsi, 21 Fetih Suresi, 20 Yaz Şerif, 17 Hatm Şerif ve sair evrad özkar sahiplerinden kabul eyle. Amin. Ne niyetlerle okudularsa hayırlı muratlarına nail eyle. Amin. Sen fazl-ı kereminle ya Rabbi muratlarını hasıl eyle. Amin. Amin. Hafızlık için dua isteyenlere keskin zekalar ihsan. Okuduklarını unutmaktan muhafaza eyle. Amin. Kanserliler, yoğun bakımdakilere acil şifalar ihsan. Devalar ikram eyle. Amin. Kimler ne niyetle dua yazdılar? Şifalarını yetiştir ya Rabbel. Ya Rabbi ya Rabbi. Bu kitapta var. Altı şif e, şifaati Kur'an-ı Kerim'de olan şifaatleri ve bu Miftahül Esrar salavatın nasıl şifa olduğu, en ağır hastaların dahi nasıl şifa buldukları ve iyileştikleri ölüm hariç bütün derde deva olduğu zikrediliyor. Ya Rabbi maddi manevi şifaları bize vesile eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi ölüleri diriltmeye kadirsin. Hastaları mı yedemezsin? Lütfeyle, keremeyle hepimize acil şifalar yaşa. Eceli gelenlere iman selameti nasip et. Uyuşturucu bağımlılarına acil şifalar ihsan et. Alışkanlıklarından halas eyle ya Rabbi. Çocuğu olmayanlara hayırlı çocuklar, zürriyetler ihsan. İşsizlere hayırlı işler müyesser eyle. Eşsizlere hayırlı eşler müyesser eyle. Aileleri huzursuz olanlara okunacak Mevlid-i Şerif hürmetine şimdiden huzurlar, saadetler, mutluluklar ihsan eyle. Ne dua isteyenler varsa bu gece buradan Murat almadan döndürme ya Rab. Af olmadan çıkartma ya Rab. Amin. İçimizde bir dertli bırakma ya Rab. Amin. İmanını kaybedecek bedbaht bırakma ya Rab. Amin. Ne sıkıntılı varsa şuradan derdine deva bularak, murada hasıl olarak Habibin sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine, himmet dairesine dahil ve nail olarak ayrılmak müyesser eyle ya Rab. Amin, amin, amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Ve sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammedin ve ala aleyhi ve selleme teslimen ketiren velhamdülillahi rabbil alemin. Ya Rabbi cennetini istiyoruz nasip eyle. Amin. Ya Rabbi cennetini ve rızanı istiyoruz helal eyle. Amin. Ya Rabbi cennetini ve cennete yaklaştıracak inançlara, amellere, ahlaka muvaffak eyle. Amin. Ya Rabbi cehenneminden sığındık muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi cehenneminden, azabından, gazabından sığındık sen muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi cehenneminden ve ona yaklaştıracak inançlardan, amellerden, huylardan emin eyle. Allah Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem neler istediyse hepsini istedik nasip eyle. Allah'ım nelerden sığındı, onu sığındıklarını biz say saymakla bitiremeyiz. Ciltler dolusu hadis-i şerifleri, duaları var. Hepsinden sığındık, sen bizi muhafaza et. Habibim bize böyle öğretti. Çok uzun dua edemezseniz, benim istediklerimi isteyin, benim sığındıklarımdan sığının, toplu dua olmuş olur buyurdu. O öğrettiği için biz böyle yapıyoruz. Yoksa bizim böyle bir şeyler bildiğimiz yok. Ya Rabbi onun talimine riayet ve sünnetine ittiba üzere yaptığımız bu duaları kabul eyle. Amin. amin Allahümme amin. Şimdi Kaste-i Bürde'den okuyalım. Sonra Mevlid-i Şerif'e aşağı ineceğim inşallah rahman. O sallallahu teala aleyhi ve sellem Muhammed. Salavatımızda okuyalım. Allahümme, Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbih amin maşallah nasıl okuyorsunuz bak maşallah ezberlediniz artık he bir kere okuyup diyor nasip olup cehenneme giren yakama yapışsın diyor Muhammedül Bekri Hazretleri evliyanın reisi Abdülkadir Geylani'den sonra benim ayağım bütün evliyanın boynu üzerindedir diyebilen ikinci insan. Ya çok büyük salavattır. O salavat-ı şerife kitabında var herhalde. Ama siz artık ezberlediniz. Maşallah. Allah Allah Allah. Salli ala seyyidina Muhammed. Siz de salavat-ı şerife ile meşgul olun. Hep salavat-ı şerife. Mevlayeleri sesli okuyalım inşallah. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi sallallahu aleyhi ve Beşinci fasla geldik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mucizelerini beyan ediyor bu fasıl. Sonra altıncı fasıl Hazreti Kur'an'ın şerefini beyan ediyor. Böyle fasıllardan ibarettir. Kaside-i Bürde-i Mübarekemiz. On fasıldır yani. On fasılda bitiyor. Ama ben hepsini okuyamayacağım. Ay bitene kadar hatmimizi bitiririz. Bürde-i Şerife'yi cuma gecelerinde hatmederiz. İnşallah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدمه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنما سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بديع الخط باللقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مثل الغمامة أن سار سائرة تقيه حر وطيس للهجير حامي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وما حوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي مولاي صل وسلم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فالصدق في الغار والصديق لم يرما وهم يقولون ما في الغار من أرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عالم من الأطوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما سامني الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضامه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم Ne büyük söylüyor. Ne zaman diyor zaman başıma bir bela getirse hangi musibetle zor duruma düştüm de kainatın efendisini aracı yapıp ona sığındığım anda öyle bir yardıma kavuştum ki hiç kimse ona mani olamadı ve kimse onun o yardımını engelleyemedi diyor. Bak onu denemiş yani. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Onun için bu salavat-ı şerifede var. Cuma gecesi okunacaklarda. Huzbiyedi, tut elimden. Tallet hileti, çarem tükendi. Edrik ya Resulallah. Yetiş dediğin zaman bin kere de okuyorsun. on tabi başında bir salat selam var. Neler de neler. Bu dostlar bunu tecrübe etmişler. Mevla okuduk mu? He? مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فلا التمست غنى الدارين بيده إلا استلمت الندى من خير مستلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا تنكر الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير في الخلق كلهم وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محتلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كم أبرأت وصبا باللمس راحته وأطلقت أربا من ربقة الأمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم Diyor ki o mübarek elinin içi diyor değdiği zaman ne kadar hastayı iyi etmiştir ve ne kadar zincirlerle bağlı delileri getirmişlerdir. Bir mübarek elinin değmesiyle onu o delilik bağlarından düğümlerini çözmüş, akıllandırmıştır diyor. Bu Kainat Efendisi'nin eli sallallahu aleyhi ve sellem. Mucez Hayat kitabımda Mevlid'in şerhidir o. Okunan Mevlid'de ne diyor? Ne diyor? Yazdık işte. Mucez Hayat o kalın kitap Mevlid'dekinin tüm izahlı dolusu. Orada bir beyt var. Sayfasını unuttum şimdi. Emrar Tüye'den emrartu keffen sebbehat fihil hasa diyor. Ne diyor Evliyalı orada? Çakıl taşlarının elinde tesbih ettiği o avucu sürdüm diyor. Ve ravvetil ceyşe bimain ve diyor 1500 kişilik orduyu o parmaklarından elinin avucundan çıkan suyla suya doyuran, kandıran o mübarek ele niyet, o mübarek eli diyor Hala zahiri ve batını dışıma, içime, işte canıma, malıma hepsinin üzerine sürdüm diyor. Ve böylece üzerine sıvazlıyorsun. Kainatın efendisine salavatlar getirerek sallallahu teala aleyhi ve sellem onun eline niyet ediyorsun. Böylece diyor sabah, akşam veya günde bir kere bu beyti okuyarak elini rabuta üzere sürse diyor maddi, manevi her tarafına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bereketi hulul eder diyor. Hangi sayfadaysa söyleyin, bulsunlar onu. Mucaz hayatta var. Emrartu keffen sebbehat fihil hasa ve ravvetil ceyşe bimain diye devam ediyor. İki mısradır, kısadır. İşte o avuç, o avuç. O avucu nerede bulacağız? Ama işte böyle salavatlarla ona niyet, onun avucuna niyet bu beyitler okunarak sürülürse aynı onun eli gibi sallallahu aleyhi ve sellem. Niceleri kurtardı. Bizi de kurtar, kurtulmamıza vesile olacak inşallah. İnşallah Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed ve aleyhi ve sellem. <laughs> فأحيت السنة الشهباء دعوته حتى حكت غرة في الأعصر الدهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بعارض جاد خلت البطاح بها شيبا من اليم أو سيلا من العريم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعني ووصف آيات له ظهرت ظهور نار القرى ليلا على عالمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فالدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم فما تطاول آمال المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن نرامه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدمه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محكمات فما تبقين من شبه لذي شقاق وما تبغين من حكمه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما حوربت قط إلا عاد من حرب أعدى الأعادي إليها ملقي السلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور يد الجاني عن الحرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فما تعد ولا تحصى عجائبها فلا تسام على الإكثار بالسام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قرت بها عين قارها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أطفأت نار لظى من وردها الشميم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوه كالحمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم Efendi Hazretleri ne kadar okurdu bu son 500 beytler. Hepsini ezbere bilirdi. Çok çocukluğundan ezberlemiş zaten. Eğer Kur'an'ı diyor laza cehenneminin ateşinden kurtulmak için okursan diyor o anda o Hazreti Kur'an'ın öyle bir suyu cehennemin üzerine dökülür ki diyor bütün alevlerini söndürdün diyor. O Kur'an öyle bir havuzdur ki diyor, öyle günahkarlar, asiler, kömür gibi kapkara vaziyette gelirler, o Kur'an nuruyla diyor, o Kur'an'ın ayetleriyle diyor, bembeyaz olur giderler diyor. Böyle beyitler, bir beyit, bir kitap. O kadar ilim var, şerhleri var. Yüzlerce, binlerce şerhleri var. Ecdadımız ne kadar değer verdiler. Topkapı Sarayı'nda, bütün harem dairelerinde ne yazıyor? Hep kaside-i beyitleri yazıyor. Ya bütün ulema evliya buna itibar etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu beyitleri dinledi. Kainat efendisi başına da böyle tülbent atmıştı sarığının üstünden. Böyle sallanıyordu sallallahu aleyhi ve sellem sallana sana dinliyor Sallallahu aleyhi ve sellem. Ya bize de nasip oluyor elhamdülillah. Allah bu itikatta daim eylesin. Ve kes ve kel ma'deleten فالقسط من غيرها في الناس لم يقوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا تعجبا لحسود راح ينكرها تجاهلا وهو عين الحاذق الفهيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقمه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك عدد معلوماتك وبارك وسلم كذلك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا حبيب رب العالمين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا شفيع المذنبين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا رسول رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين فالحمد لله رب العالمين Amin. Mübarek kulaklarıyla duydu bizi şimdi. Babamızın ismiyle, kendi ismimizle işitti bizi şimdi. Ne güzel listeye girdik bu gece. Ne güzel kayda tescil olduk bu gece. Ne şefaatlere eriştik bu gece. Ne rahmetlere eriştik bu mübarek cuma gecesinde. Sizlerin bereketiyle. Tabi siz gelmeseniz ben ne bana feyiz gelmez. Sizden geliyor. İnşallah haftaya da olacağız. Ondan sonra da yani dört fasıl kaldı. İki derste bitiririz inşallah. Bürdemizi katmederiz. Şimdi Mevlid'e giyiniyorum. Mevlid-i Şerif okunacak. Sırat-ı Salavat-ı Şerif okuyacaksınız. Efendim e, zaten sonuna kadar okumuyorlar. Ekseri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, muhayyahu kelamına kadar okuyorlar ama biz okumaya gayret edelim. Siz arada salavat-ı şerifeler zikredin. Bir de şu konuyu arz edeyim. Sinan Erdem'de size benimle umre ile hususunda bir kağıt dağıtılmış. Aldınız mı? Şimdi ondan sorular soruyorlar. Ben çok uzun kalamayacağım. Bir hafta kadar, yedi gün, sekiz gün kadar kalabileceğim. Ama bazı arkadaşlar 15 gün kalmak ister, 20 gün kalmak ister. Onun için 3 program yapmışlar. Fakat bu 3 tane programın hangisi olursa olsun mutlaka benle Mekke'de bir umre mutlaka yapılacak. Safa'da, Merve'de benle birlikte tavaf, sahi ve dualar inşallah. İnşallah yapılacak. Medine-i Münevvere'de de mutlaka bir sohbet olacak ve beraber olacağım. Bu üç programın üçünde de ben varım. Umre'de ve Medine'de. Ama sekiz günlük program var sırf benle gidip dönen. İsteyen biraz evvel gidip Umre'de buluşacağız. Onların ikinci ömresi olmuş olacak o tabi. İsteyen daha uzun kalabilir. Ama bu üç programı da size Efendim asil turdan bilgi verirler. E, ararsanız ulaşırsınız. Tam günlerini, vakitlerini öğrenirsiniz. Şubat'ın 20'si gibi zannediyorum. Şubat ayında olacak. Allah Teala kavuşmayı nasip eylesin. Habibin ziyareti müyesser eylesin. Amin. Benim sağlığım zayıf. Onu da bıraktık. Derslerim çok. Tefsire başladık. Mektubat dersi, şifa şerif dersi, tergib terif dersi, perşembe sohbet. Çok vazifelerim var. O uzun kalamıyorum onun için. Ama birlikte umre yapmak isteyenler, merak edenlere bu şekilde ilan ediyorlar. Allah Teala manileri izale eylesin. Allah Teala yardım etsin, kuvvet versin, güç versin. Sizlere de maddi manevi imkan versin, kabul etsin, nasip etsin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. İnne Allah ve melâiketehu yusallûne alen nebiyy. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أناله وأولاه فأثني بحمد موارده سائغة هنية ممتطيا من الشكر الجميل مطاياه وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجباه وأستمنح الله تعالى رضوانا يخص العترة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه فاستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطط الخطأ وخطاه وانشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريه ناظما من النسب الشريف عقدا تحل المسامع بحلاه واستعين بحول الله وقوته القويه فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله Bu beyti ezberleyin. Efendimizin kabri şerifinin kokularla Hatırlanmasına niyet ediliyor. Onun için bunu ezberleyin. Birlikte söylemeye gayret edelim. Sesli. Peşine de salavat-ı şerife okunuyor. Ondan sonra bir dahaki mevlitlerde onu da okursunuz beraber. İnsanlar size maşallah çekerler inşallah. Buyurun. Attırillahümme kabrahul kerim bi'arfin şezziyim min salatin ve teslim. اللهم صل وسلم وبارك عليه أه. فقولها سيدنا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد اللهم صل على سيدنا ابن هاشم واسمه عمرو ابن عبد مناف واسمه المغيره ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاصيه في بلاد قصاعة لتقاصيه في بلاد قضاعة القصية إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحما حماه ابن كلاب واسمه حكيم ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر واسمه قريش فإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضاه ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس فهو أول من أهدى البدن إلى الرحام الحرمية فسمع في صلبه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباه ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم عليه السلام وأمسك عنه الشارع وأباه وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتماه فأعظم به من عقد تألقت كواكب الدرية كيف لا فالسيد الأكرم صلى الله تعالى عليه وسلم واسطته المنتقى فلله <laughs> در القائل نسب تحسب العلا بحلاه قلدته نجومها الجوزاء حبذا عقد سؤدد وفخار أنت فيه اليتيمة العصماء فأكرم به من نسب طهره الله تعالى من سفاع الجاهلية أورد الزين العراقي وارده في مورده الهني ورواه ولله در القائل حفظ الإله كرامة لمحمد صلى الله عليه وسلم آباءه الأمجاد صونا لاسمه تركوا السفاح فلم يصبهم عاره من آدم إلى أبيه وأمه سرات سرى نور النبوة في أسارير غررهم البهيه وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم فبارك عليه فلما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية فإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية وخص القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى اللهم صل وسلم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية وصبا كل صب لهبوب نسيم صبا وكسيت الأرض بعد طول جدبها من النبات حللا سندسية وإنعت الثمار وأدنى الشجر للجاني جناه ونطقت بحملي كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية وخرت الأسرة والأصنام على الوجوه والأفواه وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية واحتست العوالم من السرور كأس حمياه فبشرت الجن بإضلال زمنه فانتهكت الكهانة ورهبت الرهبانية فلهج بخبري كل حبر خبير وفي حلا حسنه تاه فأتيت أمه في المنام فقيل لها إنك حملت بسيد العالمين وخير البريه فسميه إذا وضعتيه محمدا صلى الله عليه وسلم فإنه ستحمد عقباه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله فكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية فمكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه فلما تم من حمله على الراجح تسعة أشهر قمرية فآن للزمان أن ينجلي عنه صداه حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسبة من الحظيرة القدسية فأخذها المخاض فولدته صلى الله تعالى عليه وسلم نوراً نورا يتلألأ سناه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا حبيبي يا محمد مرحبا يا إمام القبلتين مرحبا أنت أحمد يا محمد مرحبا أنت جد الحسنين مرحبا من رأى وجهك يسعد مرحبا يا كريم الوالدين مرحبا يا مؤيد يا ممجد مرحبا يا عروس الخافقين مرحبا ما رأينا العيس حنت مرحبا بالسراء إلا إليك مرحبا والغمامة قد أظلت مرحبا والملا صلى عليك مرحبا وعليك الله صلى مرحبا دائما طول الدهور مرحبا ما حدا الحادي إليك مرحبا في العشي والبكور مرحبا نور أحمد قد تملى مرحبا من ربي طيبه تجلى مرحبا من ربي طيبه تجلى مرحبا قد بدا من قاب قوس مرحبا فدنا حتى تدلى مرحبا وصلى البدر اليماني مرحبا فبهذا البيت حلى مرحبا إخوتي صلوا وقولوا مرحبا merhaba ehlen ve sehlen merhaba sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbi bu salavatı bu dakikada okuyana 70 rahmet kapısı açıyorsun ve 70 rahmet üzerine yağdırıyorsun. Allah'ım bedenimize, ruhumuza, kalbimize, aklımıza, fikrimize, malımıza, canımıza, çocuklarımıza, sevdiklerimize, Ya Rabbi ehl sünnet vel cemaat bütün kardeşlerimize, Ya Rabbi ulaşması, üzere sen bu mübarek saatte Habibin sallallahu aleyhi ve sellem ruhaniyetin teşrif ettiği şu mahalde, şu mekanda Mevlid-i Şerif hürmetine, Mevlid-i Şerif ayı hürmetine Ya Rabbi içimizi dışımızı rahmetlere gark eyle Ya Rabbi. Amin. Maddi manevi bütün hastalıklarımıza şifa olacak, dertlerimize Amin. deva olacak, borçlarımıza eda olacak, Amin. kuvvetsizliğimize kuvvet olacak. Allah'ım zilletimize izzet olacak. Amin. Bu zelil durumumuzu izzete tebdil edecek. Allah'ım külliyelerimizi iade edecek. Allah'ım maddi manevi devletimizi geri getirecek. Allah'ım ehl sünneti dünyada hakim edecek. Allah'ım bütün ehl sünnet mazlum Müslümanları halas edecek. Allah'ım ya Rabbim sen fazlukenle bütün dinini, Kur'an'ı, sünneti galip edecek. Allah'ım sen düşmanlarımıza biz, karşı bizi aziz edecek. Bid'at elini zelil edecek. Amin. Ve bu vatanı, bu milleti yeniden ehl sünnete payidar edecek, bayraktar edecek ya Rabbi bir rahmetler, yetmiş rahmeti bu şekilde bize irsal eyle, ihsan eyle, içimizi, evlerimizi, ocaklarımızı nerelerde dinleniyorsa, nerelerde izleniyorsa her yere ulaşacak nurlara, rahmetlere gark eyle ya Allah. Sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve Sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve Sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve Sallallahu ala Muhammed صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ولله در القائل فمحيا كالشمس منك مضيء أسفرت عنه ليلة غراء ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء يوم نالت بوضعه ابنة وهب من فخار ما لم تنله النساء فاتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء مولد كان منه في طالع الكفر وبال عليهم ووباء وتوالت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى ولد المصطفى وحق الهناء هذا وقد استحسن القيام عند ذكر مولده الشريف أئمة ذو رواية عربية فطوبى لمن كان تعظيمه صلى الله تعالى عليه وسلم غاية مرامه ومرماه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذيذ من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه فبرز صلى الله تعالى عليه وسلم واضعا يديه على الأرض رافعا رأسه إلى السماء العلية مؤمنا بذلك الرفع إلى سؤدده وعلاه فمشيرا إلى رفعة قدره على سائر البرية وأنه الحبيب الذي حسنت طباعه وسجاياه فدعت أم عبد المطلب وهو يطوف بهاته البنية فأقبل مشرعا فنظر إليه وبلغ من السرور مناه فأدخله الكعبة الغراء وقام يدعو بخلوص النية ويشكر الله تعالى على ما من به عليه وأعطاه وولد صلى الله تعالى عليه وسلم نظيفا مختونا مقطوع السرة بيد القدرة الإلهية طيبا دهينا مكحولة بكحل العناية عيناه وقيل ختنه جده عبد المطلب بعد سبع ليال سوية وأولم وأطعم وسماه محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم وأكرم مثواه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه فظهر عند ولادته صلى الله تعالى عليه وسلم خوارق وخرائب خيبيه إرهاصا لنبوته وإعلاما بأنه مختار الله تعالى ومجتباه فزيدت السماء حفظا ورد عنها المردة وذو النفوس الشيطانية ورجمت نجوم النيرات كل رجيم في حال مرقاه وتدلت إليه صلى الله تعالى عليه وسلم لنجم الزهريه فاستنارت بنورها بهاد الحرم ورباه فخرج معه نور نضات له قصور الشام القيصرية فرآها من بضاح مكة داره ومغناه فانصدع الإيوان بالمدائن الكسروية الذي رفع نوشروان سمكه وسواه فسقط أربع وعشر من شرفاته العلويه ve küsra mülkü kisra lihevli ma asabehu ve arah ve hamidetin niranul ma'budetü bil memalikel farisiyye لطلوع بدره المنير وإشراق محياه وغاضت بحيرة ساوة وكانت بين همذان وقم من البلاد العجمية وجفت إذ كف واكف موجها الثجاج ينابيع هاتيك المياه وفاض وادي سماوة وهي مفازة في فلاة وبرية لم يكن بها من قبل ما ينقع للظمآن لها وكان مولده صلى الله تعالى عليه وسلم بالموضع المعروف بالعراص المكيه والبلد الذي لا يعضد شجره ولا يختلى خلاه واختلف في عام ولادته وفي شهرها وفي يومها على أقوال للعلماء مروية والراجح أنها قبيل فجر يوم الاثنين ثاني عشر شهر ربيع الأول من عام الفيل من عام الفيل الذي صده الله تعالى عن الحرم وحماه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وارضعته أمه أياما ثم أرضعت ثويبة الأسلمية التي اعتقها أبو لهب حين وافته عند ميلاده عليه الصلاة والسلام ببشراه فأرضعت عبا ابنها مسروح أبي سلمة وهي بي حفية فأرضعت قبله حمزة الذي حمد في نصرة الدين سراه وكان صلى الله تعالى عليه وسلم يبعث إليها من المدينة بصلة وكسبة هي بها حريه إلى أن أورد هيكلها رائد المنون الضريح وواراه قيل على دين قومها الفئة الجاهلية وقيل أسلمت أثبت الخلاف ابن مندة وحكاه ثم أرضعت الفتاة حليمة السعدية فكان قد رد كل من القوم ثديها لفقرها وأباه فأخصب عيشها بعد المحل قبل العشية ودر ثديها بدر در لبنه اليمين منهما ولبن الآخر أخاه فأصبحت بعد الهزال والفقر والهوال غنية فسمنت الشارف لديها والشياء وانجاب عن جانبها كل ملمة ورزيه فطرز السعد برد عيشها الهني وبشاه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وكان صلى الله تعالى عليه وسلم يشب في اليوم شباب الصبي في الشهر بعناية ربانية فقام على قدميه في ثلاث ومشى في خمس وقضيت في تسع من الشهور بفصيح النطق قواه فشق الملكان صدره الشريف لديها وأخرجا منه علقة دموية فزالا منه حظ الشيطان وبالثلج غسلاه فملآه حكمة ومعاني إيمانية ثم خاطاه بخاتم النبوة ختماه ووزناه فرجح بألف من أمته أمة الخيرية فنشأ صلى الله تعالى عليه وسلم على أكمل الأوصاف من حال صباه ثم ردته إلى أمه وهي به غير سخيه حذرا من أن يصاب بمصاب حادث تخشاه فبفدت عليه حليمة في أيام خديجة السيدة الرضية فحباها من حبائها الوافر بحياه وقدمت عليه يوم حنين فقام إليها وأخذته الأريحية فبسط إليها صلى الله تعالى عليه وسلم من ردائه الشريف بساط بره ونداه والصحيح أنها أسلمت مع زوجها والبنين والذرية فقد عدوا ما في الصحابة جمع من ثقات الرواه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه فلما بلغ صلى الله تعالى عليه وسلم أربع سنين خرجت به أمه إلى المدينة النبوية ثم عادت فوافتها بالأبواء وبشعب الحجون الوفاء وحملت حاضنته أم أيمن الحبشية التي زوجها صلى الله تعالى عليه وسلم بعد من زيد بن حارثة مولاه فادخلت على عبد المطلب فضمه إليه ورق له أعلى رقيه فقال إن لابني هذا لشأنا عظيما فبخ بخ لمن وقره ووالاه فلم تشك في صباه جوعا ولا عطشا قط نفسه الأبيه فكثيرا ما غدا فاختذى ماء زمزم فأشبعه وأرواه فلما أنيخت بفناء جده عبد المطلب مطايا المنية كفله عمه أبو طالب شقيق أبيه عبد الله فقام بكفالته بعزم قوي وهمة وحمية فقدمه على النفس والبنين ورباه فلما بلغ اثنتي عشرة سنة رحل به إلى البلاد الشامية فعرفه الراهب بحيرا بما حازه من وصف النبوة وحواه وقال إني أراه سيد العالمين ورسول الله ونبيه فقد سجد له الشجر والحجر ولا يسجدان إلا لنبي الله وإنا لنجد نعته في الكتب القديمة السماوية وبين كتفي خاتم النبوة قد عمه النور على فأمر عمه برده إلى مكة تخوفا عليه من أهل دين اليهودية فرجع به ولم يجاوز من الشام المقدس بصرا عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه فلما بلغ صلى الله تعالى عليه وسلم خمسا وعشرين سنة سافر إلى بصرى في تجارة لخديجة الفتية فمعه غلامها ميسرة يخدمه ويقوم بما عناه فنزل صلى الله تعالى عليه وسلم تحت شجرة لدى صومعة نسطورة راهب نصرانيه فعرفه إذ مال إليه ظلها الوارف وآواه وقال ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي ذو صفات نقية ورسول قد خصه الله تعالى بالفضائل وحباه ثم قال لميسرة في عينيه حمرة استظهارا للعلامة الخفيه فأجابه بنعم فحق لديه ما ظنه وتوخاه ثم قال لميسرة لا تفارقه وكن معه بصدق وعزم وحسن طوية فإنه ممن أكرمه الله تعالى بالنبوة واجتباه ثم عاد إلى مكة فرأته خديجة مقبلا وهي بين نسبة في عليه فملكان على رأسه الشريف من ضح الشمس قد أظلاه فأخبرها ميسرة بأنه رأى ذلك في السفر كله وبما قاله الراهب ما إليه من الوصية فضاعف الله في تلك التجارة ربحها ونماه فبان لخديجة بما رأت وسمعت أنه رسول الله إلى البرية فخطبته لنفسها الزكية لتشم من الإيمان به طيب رياه فأخبر أعمامه بما دعته إليه هذه البرة التقية فرغبوا فيها لفضل مدين وجمال وحسب كل من القوم يهواه فخطب أبو طالب وأثنى عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بعد أن حمد الله تعالى بمحامد سنيه وقال وهو الله بعد له نبأ عظيم يحمد فيه سراه فزوجها منه عليه الصلاة والسلام أبوها وقيل عمها وقيل أخوها لسابق سعادتها الأزلية وأولدها كل أولاده صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الذي باسم الخليل سماه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه فلما بلغ صلى الله تعالى عليه وسلم خمسا وثلاثين سنة بنت قريش الكعبة لانصداعها بالسيول الأبطحية وتنازعوا في رفع الحجر الأسود فكل أراد رفعه ورجاه وعظم القيل والقال وتحالفوا على القتال وقوية العصبية ثم تداعوا إلى الإنصاف وفوضوا الأمر إلى ذي رأي صائب وأناه فحكم بتحكيم أول داخل من باب السدنة الشيبية فكان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أول داخل فقالوا هذا الأمين وكلنا نقبله ونرضاه فأخبروه بأنهم رضوه أن يكون صاحب الحكم في هذا الملم ووليه فوضع الحجر في ثوب ثم أمر أن ترفعه القبائل جميعا إلى مرتقاه فرفعوه إلى مقره من ركن هاتيك البنيه وضعه صلى الله تعالى عليه وسلم بيده الشريفة في موضعه الآن وبناه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما كمل له صلى الله تعالى عليه وسلم أربعون سنة على أوفق الأقوال لذوي العالمية بعث الله تعالى للعالمين بشيرا ونذيرا فعمهم برحمة فبني إلى تمام ستة أشهر بالرؤيا الصادقة الجلية فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق صبح ضاء سناه فإنما ابتدئ بالرؤيا تمرينا للقوى البشرية لئلا يفتئه الملك بصريح النبوة فلا تقواهم قواه وحبب إليه الخلاء فكان يتعبد بحراء الليالي العددية إلى أن أتاه في صريح الحق ووافاه وذلك يوم الاثنين لسبع عشرة خلت من شهر الليلة القدرية وثم أقوال لسبع أو لأربع وعشرين منه أو لثمان من مولده الذي بدا فيه بدر محيا فقال له اقرأ فقال ما أنا بقارئ فغطوا غطة قوية ثم قال له اقرأ فقال ما أنا بقارئ فغطوا ثانية حتى بلغ منه الجهد وغطاه ثم قال له اقرأ فقال ما أنا بقارئ فخطه ثالثة ليتوجه إلى ما سيلقى إليه بجمعية فيقابله بجد واجتهاد ويتلقاه ثم فتر الوحي ثلاث سنين أو ثلاثين شهرا ليشتاق إلى انتشاق هاتيك النفحات الشذية ثم أنزلت عليه يا أيها المد مدثر وجاءه جبريل بها وناداه فكان لنبوته في تقدم اقرأ باسم ربك شاهد على أن لا السابقية والتقدم على رسالته بالبشارة والنذارة لمن دعاه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وأول من آمن به من الرجال أبو بكر صاحب الغار والصديقية ومن الصبيان علي ومن النساء خديجة التي ثبت الله تعالى بها قلبه ووقاه ومن الموالي زيد بن حارثة ومن الأرقاء بلال الذي عذبه في الله أمية وأولاه مولاه أبو بكر من العتق ما أولاه ثم أسلم عثمان وسعد وسعيد وطلحة وابن عوف وابن العمة صفيه غيرهم ممن أنا له الصديق رحيق التصديق وسقاه فما زالت عبادته صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه مخفية حتى أنزل عليه فاصدع بما تؤمر فجهر بدعاء الخلق إلى الله ولم يبعد منه قومه حتى عبالية آلهته ما أمر برفض ما سوى الوحدانية فتجرؤوا على مبارزته بالعداوة وأذاه فاشتد على المسلمين البلاء فهاجروا في سنة خمس إلى الناحية النجاشية وحدب عليه عمه أبو طالب فهابه كل من القوم وتحاماه ففرض عليه قيام بعض الساعات الليلية ثم نسخ بقوله تعالى فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة ففرض عليه ركعتان بالغداة وركعتان بالعشية ثم نسخ بإجاب الصلوات الخمس في ليلة مسرى ومات أبو طالب في نصف شوال من عاشر البعثة وعظمت بموته الرزية فتلته خديجة بعد ثلاث وشد البلاء على المسلمين وثيق عراه فأوقعت قريش به صلى الله تعالى عليه وسلم كل أذيه فأما الطائف يدعو ثقيفا فلم يحسنوا بالإجابة قراه فأغروا به السفهاء والعبيد فسبوا بألسن بذيه فرماه بالحجارة حتى خضبت بالدماء نعلا ثم عاد إلى مكة حزينا فسأله ملك الجبال في إهلاك أهل هذا بالعصبية فقال إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يتولاه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ثم أسري بروحي وجسدي يقظة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ورحابه القدسيه وعرج به إلى السماوات فرأى آدم في الأولى وقد جل له الوقار وعلاه ورأى في الثانية عيسى بن البتول البرة النقية فابن خالته يحيى الذي أوتي الحكم في حال صباه فرأى في الثالثة يوسف الصديق بصورته الجمالية وفي الرابعة إدريس الذي رفع الله مكانه وأعلاه وفي الخامسة هارون المحبب في الأمة الإسرائيلية وفي السادسة موسى الذي كلمه الله وناجاه وفي السابعة إبراهيم الذي جاء ربه بسلامة القلب وحسن الطوية وحفظه من نار نمروذ وعافاه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ثم عرج به إلى سدرة المنتهى إلى أن سمع صريف الأقلام بالأمور المقضية إلى مقام المكافحة الذي قربه الله فيه وأدناه فما طله حجب الأنوار الجلالية فأراه بعيني رأسه من حضرة الربوبية ما أراه فبسط له بساط الإجلال في المجال الذاتية ففرض عليه وعلى أمته خمسين صلاة ثم انهل سحاب الفضل فردت إلى خمس عملية فلها أجر الخمسين كما شاءه في الأزل وقضاه ثم عاد إلى مكة في ليلته وصدقه الصديق بمسراه وكل ذي عقل ورمية فكذبته قريش وارتد من أضله الشيطان وأغواه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ثم عرض نفسه على القبائل بأنه رسول الله في الأيام الموسمية فآمن به ستة من الأنصار اختصهم الله برضاه وحج منهم في القابل اثنا عشر رجلا وبايعوه بيعة حقية ثم انصرفوا وظهر الإسلام بالمدينة فكانت معقله ومأواه وقدم عليه في الثالثة سبعون أو خمسة أو ثلاثة امرأتان من القبائل الأوسية والخزرجية فبايعوه وأمر عليهم اثني عشر نقيبا جحاجحة سراه فهاجر إليهم من مكة ذو الملة الإسلامية ففارقوا الأوطان رغبة فيما أعد لمن هجر الكفر ونهاواه فخافت قريش أن يلحق صلى الله تعالى عليه وسلم بأصحابه على الفورية فأتمروا بقتله فحفظه الله من كيدهم ونجاه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وقد أذن له في الهجرة فرقبه المشركون ليوردوه بزعمهم حياض المنية فخرج عليهم ونثر على رؤوسهم التراب وحثاه وأما غار ثور وفاز الصديق بالمعية فقاما فيه ثلاثا تحمي الحمائم والعناكب حماه ثم خرجا منه ليلة الاثنين وهو صلى الله تعالى عليه وسلم على خير مطية وتعرض له سراقة فابتال فيه إلى الله تعالى ودعاه فساخت قوائم يعبو به في الأرض الصلبة القوية فسأله الأمان فمنحه إياه عطر اللهم قبره الكريم بعرف جذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ثم مر بقديد على أم معبد الخزاعية فأرادوا ابتياع لبن أو لحم منها فلم يكن خباؤها لشيء من ذلك قد حواه فنظر إلى شاة في البيت قد خلفها الجهد عن الرعية فاستأذنها في حلبها فأذنت فقالت لو كان بها حلب لأصبناه فمسح الضرع منها ودعا الله مولاه ووليه فدرت حلب وشقى كلا من القوم وارواه ثم حلب وملا لنا وغادره لديها آية جلية فجاء أبو معبد ورأى اللبن فذهب به العجب إلى أقصى وقال أنى لك هذا فلا حلوب في البيت تبض بقطرة لبنية فقالت مر بنا رجل مبارك كذا وكذا جثمانه ومعناه فقال لها هذا صاحب قريش فأقسم بكل ألية بأنه لو رآه لآمن به واتبعه وداناه فقدم المدينة يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول فأشرقت به أرجاء الزكيه فتلقاه الأنصار ونزل بقباء وأسس مسجدها على تقواه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه فكان صلى الله تعالى عليه وسلم أكمل الناس خلقا وخلقا ذا ذات وصفات سنية مربوع القامة أبيض اللون مشربا بحمرة واسع العينين أكحلهما أهتب الأشفار قد منحزج حاجباه مفلج الأسنان واسع الفم حسنه واسع الجبين ذا جبهة هلالية سهل الغدين يرافيا في بعض حديدا بن حسن العرنين أقناه بعيد ما بين المنكبين سبط الكتفين ضخم الكراديس قليل لحم العقب كث اللحية عظيم الرأس شعره إلى الشحمة الأذنية وبين كتفيه خاتم النبوة قد عمه النور على وعرقوا كاللؤلؤ وعرفه أطيب من النفحات المسكية ويتكفوا في مشيته كأنما ينحط من صبب ارتقاه فكان يصافح المصافح بيده فيجد منها سائر اليوم رائحة عبهرية فيضعها على رأس الصبي فيعرف مسه له من بين الصبية فيدراه يتلألأ وجهه الشريف تلألأ القمر في الليلة البدرية يقول ناعت لم أر قبله ولا بعده مثله ولا بشر يراه فكان صلى الله تعالى عليه وسلم شديد الحياء والتواضع يخصف نعلا ويرقع ثوبه ويحلب شاته ويسير في خدمة أهلي بسيرة سريه ويحب المساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويشيع جنائزهم ولا يحقر فقيرا يتقعه الفقر وأشواه ويقبل المعذرة ولا يقابل أحدا بما يكره ويمشي مع الأرملة وذوي العبودية ولا يهاب الملوك ويغضب لله ويرضى لرضاه ويمشي خلف أصحابه ويقول خلوا ظهري للملائكة الروحانية ويركب البعير والفرس والبغلة وحمارا بعض الملوك إليه أهداه فيعصب على بطنه الحجر من الجوع وقد أوتي مفاتيح الخزائن الأرضية فراودته الجبال بأن تكون له ذهبا فهبا وكان صلى الله تعالى عليه وسلم يقل اللغو ويبدأ من لقيه بالسلام ويطيل الصلاة ويقصر الخطب الجمعيه ويتألف أهل الشرف ويكرم أهل الفضل ويمزح ولا يقول إلا حقا يحبه الله تعالى ويرضاه فها هنا وقف بنا جواد المقال عن الاضطراد في الحلبة البيانية فبلغ صاعن الإملاء في فدافد لي ضاح منتهاه عطر اللهم قبر الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه آمين اللهم يا باسط اليدين بالعطية يا من إذا رفعت لا يكف العبد كفاه يا من تنزه في ذاته وصفاته الأحدية عن أن يكون له فيان الظاهر وأشباه يا من تفرد بالبقاء والقدم والأزلية يا من لا يرجى غيره ولا يعمل على سواه يا من استند لنا إلى قدرة القيومية وأرشد بفضل من استرشده واستهداه نسألك بأنوارك القدسية التي أزاحت من ظلمات الشك دجاه ونتوسل إليك بشرف الذات المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بصورته وأولهم بمعناه وبعلي كواكب أمن البرية وسفينة السلامة والنجاة فبأصحابه أولي الهداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله فبحملة شريعته أولي المناقب والخصوصية الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله أن توفقنا في الأقوال والأعمال لإخلاص النية وتنجح لكل من الحاضرين مطلبه ومناه وتخلصنا من أسر الشهوات والأدواء القلبية وتحقق لنا من الآمال ما بك ظنناه وتكفينا كل مدلهمة وبلية ولا تجعلنا ممن أهواه هواه وتستر لكل منا حصره وعجزه وعيه سهل لنا من صالح الأعمال ما عز ذراه وتدني لنا من حسن اليقين قطوفا دانية جنية وتمحو عنا كل ذنب جنيناه آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنك جعلت لكل سائل مقاما ومزية ولكل راج ما أمله ورجاه وقد سألناك راجين مواهبك اللدنية فحقق لنا ما منك رجوناه وتعم جمعنا هذا من خزائن منحك السنية برحمة ومغفرة وتديم عمن سواك غناه اللهم آمن الروعات اللهم آمن الروعات اللهم آمن الروعات وأصلح الرعاة والرعية وأصلح الرعاة والرعية وأصلح الرعاة والرعية وأعظم الأجر لمن جعل هذا الخير في هذا اليوم وأجراه اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد المسلمين آمنة رخية فاسقنا غيثا يعم سياب سيبه السبسب ورباه واغفر لناسخ هذه البرود المحبرة المولدية جعفر من إلى برزنج نسبته ومنتماه وحقق له الفوز بقربك والرجاء والأمنية واجعل مع المقربين مقيله وسكناه واستر له عيبه وعزه وحصره وعيه ولكاتبها وقارئها فمن صاخ سمعه إليه وأصغاه وصل وسلم وبارك على أبل قابل للتجلي من الحقيقة الكلية وعلى آله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 الذي أنعم علينا بنبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم الحمد لله الذي أنعم علينا بحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم الحمد لله الذي أنعم علينا بشفيعنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم أعط سيدنا محمدا الوسيلة واجعل في المصطفين محبته ففي العالين درجته وفي المقربين ذكر داره بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا قالوا هذا سحر مبين فمن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم منهم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا فلا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً صدق الله العظيم صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواج أمهات المؤمنين وذريتي وأهل بيتي وصحبي كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواج أمهات المؤمنين وذريتي وأهل بيتي وصحبي كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وكمال بعظيم شاني وشرفي وكمالي ورضاك عنه وما تحب وترضى له دائما أبدا عدد معلوماتك امداد كلماتك ورضاء نفسك وزنة عرشك أفضل صلاة وأكملها وتمها كلما ذكرك وذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون وسلم تسليما كذلك وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى اليهم وصحبهم والتابعين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأرضين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى شرف روح النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وأصحابه ومشايخنا الكرام الفاتحة